prosím pozor. Začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. No. Příjemný čtvrteční večer, vážení posluchači. Znovu po dvou týdnech vás od mikrofonu vítá Intebo a to znamená, že je tady opět relace Trikolora, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté s obou břehu řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. A pro dnešní večer je to celkem jasná volba v tom ohledu, že volební kampaň v České republice běží na úplně plné obrátky, vlastně už pouhé dva týdny a kus, jenom drobný kousek chybí k tomu, aby voliči se dostavili k urnám a vyjevili svůj vůli, jak to má v České republice další čtyři roky vypadat. Nicméně zároveň také platí, že na Slovensku to vře už teď a to zejména v tom ohledu, že jakékoliv médium dnes otevřete, vyskočí na vás slovo, které vlastně rezonuje úplně všude, týká se úplně každého a každý se k tomu nějakým způsobem vyjadřuje, komentuje, vysvětluje, odhaduje a všechny další možné věci. To slovo samozřejmě zní konzolidace a proto tohle slovo bude mít i hlavní slovo dnes v naší relaci, protože přece jenom Česká volební kampaň a ještě bude dva týdny probíhat, budou se tam dít také zajímavé věci a my si tohle téma skutečně necháme až do úplného samotného finiše, kdy už jen málo hodin bude zbývat k tomu, aby skutečně voliči a, volit začali a to bude vlastně v příští relaci Trikolora. Čili pro dnešní večer jsme zvolili ryze slovenskou tému ktorá určite bude zajímat vás, posluchače, protože se vás tohle téma bezprostředně dotýká a dotkne. A protože se k němu skutečně vyjadřují všichni, tak já pro tento úvod jsem si zvolil několik úplně krátkých eh, zvuků, které tak trošku budou reprezentovat ty různé názory, které k tomu eh, patří. To znamená, jako první dáme pochopitelně slovo slovenskému prezidentovi. Mňa skôr e, nemilo prekvapil objem tej konsolidácie, pretože ak si dobre pamätám, tak e, po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financí tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia rádovo niekde do 1 miliardy, potom to boli pomaly 2 miliardy a teraz už sú to skoro miliardy 3. Takže niečo nie je dobré a treba dávať veľký pozor, e, ako sa výrazne začína znižovať, spomalovať hospodársky rast Slovenskej republiky. Ako dalšímu no, bych dal slovo místopředsedovi slovenského parlamentu a také dvěma ekonomům s názory na to, jak to vypadá se živnostníky a jak to vypadá s tím, do jaké situace se Slovensko dostalo a kdy. Někdo tu nám zanechal najhoršie verejné financie v Európskej únii. 24 miliardový dlh, a podielali sa a na tom toto, významne. Toto, nie, nie, nie, nie, to, toto, aj ekonómovia, že každá vláda zadlžila. Nie, nie je to len vedel, že kto, zodpovednosť jednej vlády. Viete čo, e, tak, takto, dobre, pretože nejaký dlh a nejaký deficit sa odovzdával e, pánovi Matovičovi. Pozrieme sa napríklad z rady pre rozpočtovú zodpovednosť, čo na toto hovorí Martin Šuster. A ja, ja, chcem, ja len chcem povedať, že Poprosím Všetky vás. vlády za posledné 3 či 4 volebného obdobia nejakým spôsobom prispeli ku zhoršovaniu udržateľnosti verejných financií. To úplne najväčšie zhoršenie bolo v pred, minulom volebnom období, čiže to boli vlády e, Ficové a Pellegriniho v rokoch 2015 <laughs> až 19. 15,1 miliardy sa vybralo tento rok. Jak sa to dá, že máte o 15% väčší príjem a stále si musíte požičovať rovnako. Tento náš štát skrátka nehorázne plitvá. 100-200 eur mesačne v hrubom zarobí a bude musieť platiť 131 eur mesačne do sociálnej poisťovne. To je absolútne vedomá likvidácia takýchto malých živnostníkov. Keksíky a džemy ministra financí vynecháme a my sa toho si dáme to, kam by to také mohlo celé eh, směřovat a skončit, to znamená a dáme slovo Michalu Šimenčkovi jako šéfovi slovenské opozice a to, jestli to směřuje náhodou také ke generální stávce 17. listopadu. Vidíme, aká je ta situácia. Vidíme, že čoraz viac a viac spoločenských segmentov a organizácií je nespokojných s touto vládou a aj s tou konsolidáciou. Čiže tam to môže smerovať. Proste keď vidíte, že si poštvali proti sebe, pán Fico a ďalší, poštvali si proti sebe zamestnávateľov, odbory, samozprávy, znepriatelili si celú krajinu, no tak samozrejme to niekam smeruje, ak teda neustúpia, teraz myslím vládu. E, čiže my sa budeme s našimi partnermi rozprávať o všetkých ďalších možných krokoch, e, Vrátanie 17. novembra, lebo to je obrovský, symbolický, veľký dátum, e, kde ja predpokladám veľkú akciu aj proti tejto vláde. Tak zhruba tak, vážení posluchači, by mělo vypadat tematicky. Dnešní relace Trikolora je již nezbytnou součástí soukromě dvou hostů, které hned v zápěti představím. Jste i pochopitelní i vy, protože i dnes očekávám vzhledem k tématu a závažnosti, a tak eh, veľkou záplavou mailov a otázek na naše hosty, které už o této chvíle můžete posílat na e-mailovou adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia a v průběhu relace pochopitelně zapneme i naši telefonní linku 048 381 01 a budete se moci ptát i našich hostů osobně. A mě tady v tomto úvodu nezbývá nic jiného, než pochopitelně přivítat naše dva hosty tradiční sestavě, tak jak byste tady i pro dnešní večer očekávali. Budou jim pochopitelně dnes za slovenskou stranou především poslanec Národní rady Slovenské republiky, předseda kulturního mediálního výboru, to znamená Roman Michalko, takže Romane, vítám tě a zdravím tě do Bratislavy a jak řečeno, vítej opět po dvou týdnech v relaci Trikolora. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem teba a pozdravujem Vlka, samozrejme Boriska a všetkých poslucháčov. Ja len som dá takú ešte faktickú, že niektorí, keď náhodou zapnú e, e, král na ťahu, tak budem tam tiež a nie je to teleportácia, ale predhrala sa tá relácia na záznama, aby som mohol byť naživo v trikolore a v tesne v poslednej minúte som prišiel pred, takže idem z akcie do akcie. Dúfam, že nejak <clears throat> na únave to nebude vidieť, ale je to dôležitá téma, tak som uh, si povedal, že mal by som byť uh, primárne v trikolore, lebo uh, toto je relácia, ktorá mi dala šancu, keď ešte som nebol v politike, takže ja to ctím a <clears throat> je to pre mňa priorita. Tak to už se nám taky párkrát stalo, Romane, takže uh, samozřejmě uh, respektujeme a je vždycky aspoň dobré to, že se to dá zvládnout, takže uh, se ta uh, relace přede, nahraje a ty můžeš být tady živě, a to, což jsme samozřejmě rádi a jsme tím dvakrát rádi, protože jak jsem mluvil o své únově, tak dnes to, to měl také opravdu hodně, hned se k tomu dostaneme hned v zápětí potom, co pochopitelně musím přivítat i velká zakladatele a provozovatele portálu KOSA, tak to tedy českou uh, část relace Trikolora, kterého tedy znavím uh, do Plzně a do západní Čecha i Vlku, ty vítej v Trikoloře po dvou týdnech a jsme rádi, že jsi tu. Děkuji za přivítání, těší mě to, že tu jsem. Zdravím tebe, zdravím pana předsedu a chtěl bych upozornit, eh, tedy Romana, a chtěl bych posluchače upozornit na to, co Roman právě řekl. Že všeho nechal a jel do téhle relace, kde to dneska bude mít zatraceně horký a hořký. A jel jsem proto, že tady cítil povinnost být s váma, je vaším poslancem. A přestože ví, co ho tu čeká, tak přijel a tím, tím trním si tady, si tady projde. Jo. Buďte rádi za poslance, jako je Roman. Já, já opravdu na to apeluju, protože si umím představit, co, co ho čeká. Takže Romane, vítej a zdravím samozřejmě i Boriska Rokotelny. A teďko e, ještě Přivítám jako vždycky všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača. Ať už jsou na země kouli kdekoliv. A e, přeju jim zajímavou relaci. Zajímavá relace není, není v tom, že všechnu, všechen svůj strach, všechny svoje obavy vypustíte na Romana. Ale prosím, zkuste ho poslouchat a zkuste mu dát prostor. Děkuji. Tak samozřejmě, hezky se to sešlo dneska, Romane, pro tebe, protože a musíme tedy samozřejmě začít zprávou, tak jak byl zmínil panem předsedou, protože dnes tedy média říkají, že jste o tom neinformovali dřív, ale až dnes, ale každopádně, kromě těch funkcí, o kterých jsem mluvil na začátku, ti dnes přibyla tedy nová, a, že jsi se stal přímo a, předsedou poslaneckého klubu SNS, tak to je asi záležitost, kterou musíme začít. Tak a, jak se to stalo a co ty na to? No, nie je to žiadna nejaká uh, <laughs> zásadná správa, alebo takto je to správa, ktorá je dôležitá pre klub. Uh, v podstate v roku 23, keď sme prišli do parlamentu, tak uh, vlastne nejaký, nejaký, nejaký zvuk z pozadie, neviem koho. <clears throat> No, Neviem, či ma počuť. Dobre, takže ešte raz. Počujeme ale... v 23. roku v podstate neboli, neboli žiadni poslanci, ktorí mali nejakú skúsenosť s parlamentom, teda osobnou okrem Danka. To znamená, že on e, na začiatok to zobral s tým, že potom, keď sa to utrasie a nájde nejakú vhodnú osobu, tak e, preddeleguje túto kompetenciu. Po dvoch rokoch to vyhodnotil tak, že asi som budem z tohto klubu najvhodnejší. Už v lete, teda na ostatných schôdzach v júni som chodil na poslanecké grémia a všetky tie rokovania, ktoré s tým súvisia, príprava legislatívy, príprava schôdzi a všetky tie záležitosti. No a <clears throat> na tejto schôdzi 9. začala, 9. išlo oficiálne E, oznámenie na vedenie parlamentu a 10. to bolo už e, zverejnené na webe. Nerobili sme žiadne teatrálne tlačovky a nič podobné. E, ako niekde to tak robili, dávali tlačové správy, neviem čo všetko. V podstate dneska, keď predsedovia poslanských klubov koaličných e, oznamovali redukciu platov poslancov, tak som tam bol a tým pádom to už bolo teda verejné, lebo takto som bol predstavený. No a <clears throat> vlastne nechcem povedať, že z toho nejaká kauza alebo niečo podobné, ale stalo sa to už aj verejne známe, lebo nie každý chodí na web stránku Národnej rady a tam hľadá nejaké zmeny v orgánoch e, Národnej rady. Takže e, nie je za tým nič, nebola to žiaden prevrat ani nič podobné, bolo to po dohode, iniciatíva išla od predsedu strany, poslanecký klub to úplne vprijal, e, by som povedal, myslím si, že dobromyselné a v dobrej viere e, žiaden odpor a nič podobné nie je. Už týždeň fungujeme v tomto režime a keď bude záujem, môžem potom bližšie povedať, čo to obnáša. Je to na, naozaj, ako, aby nebola nejaká závisť, niekto nejakým spôsobom honorované. Znamená to len viacej e, starosti a odosť viacej a, e, a vlastne e, Idem ďalej, samozrejme ostávam aj predsedom výboru pre kultúru a média. E, mediálna prezentácia je rovnaká a možno ešte o niečo väčšia. Akurát teraz budem môcť hovoriť za klub a o to viac sa ma ešte budú na niektoré veci a novinári pýtať. Hm. A co to pro tebe znamená jako z hlediska strany? Zatím teda momentálně nic? Jakože vnímáš to ako ocenění povýšení, ale vlastně technicky eh. se nic neděje, je to tak? Takto, e, samozrejme, že exofo je člen predsedníctva, predseda poslaneckého klubu, ale to som bol už aj predtým. A znamená to oveľa viac v zmysle, že chodím na viacero stretnutí a rokovaní e, v zákulisí parlamentu, pripravujú sa schôdzi, som v oveľa častejšom kontakte s predsedom parlamentu a potom samozrejme e, pripravujem si všetky hlasovania, lebo tých je niekedy aj 50, 60, 70 a teda ako keby dávam informácie členom klubu, ako majú hlasovať, plus e, všetky stretnutia, informácie, ktoré mm, e, idú k jednotlivým zákonom. E, dávam obspravedlenky za poslancov, ktorí nemôžu byť, dohodujem, keď niekto musí ísť preč, že bude, aby sa ne, nedalo to hlasovanie, lebo nemáme dosť ľudí, plus uh, v podstate všetky legislatívne návrhy, čo sa týka pozmenujúcich návrhov a tak, tak uh, som informovaný, ak majú poslanci nejaký problém s nejakým zákonom, tak to samozrejme vyjednávam, alebo poviem danému rezortnému ministrovi, dohadujem stretnutia na klube s členmi vlády, uh, vítam ich, pripravujem ich uh, teda podklady. Ustaviť. Je toho veľa, je toho viackrát o dosť veľa, ako by som povedal, že moja agenda narastla skoro raz násobne a, a samozrejme, čo sa týka medializácie, tak tá neunik, ne, teda nebola umenšená, naopak skôr bude ešte väčšia. Takže e, hovorím, finančne to neznamená nič a e, s odpovednosťou a množstvom e, práce sa mi to tak skoro až zdvojnásobilo. Vlku, jenom ty, kdyby si komentoval Romanovo povýšení, tak eh, co, to, co by to znamenalo jako, řekněme, nezávislého pozorovatele tebe? Jako, a je to jeho povýšení v rámci strany a, a třeba otázka času, že slovo nebo sousloví poslaneckého klubu za čas mizí? No, mě teda především překvapilo, že alfa samec typu pana Danka dobrovolně vyklízí pozici eh, v čele svých poslanců to mi hlava nebere a Romane, já prostě mě by zajímalo blížší vysvětlení, ale pokud ho nebude štírat, nic se neděje. Budu, budu umět žít se svou zvědavostí. Je to samozřejmě povýšení. Všem je otázka, je to povýšení ve straně, je to povýšení na politické scéně Slovenska. Bez debaty. Protože, protože eh, se Roman stal eh, tím decisions-makerem eh, takový tý prvosledový kategorie. Roman si jistě svý odpracoval vzadu, ale teďko je, teďko je v první linii, čili je to povýšení. Všem otázka je, jestli nebyl povýšený na eh, hřbetu politicky mrtvýho koně. Jo? Jestli, jestli teda není prvním jezdcem na mrtvém koni. To ukáže až, až další eh, čas a mimochodem velký vliv na to, jestli ten mrtvej kůň nebo není mrtvej kůň, bude mít e, přijetí nebo nepřijetí té agendy, kterou jsme si dneska vzali jako hlavní téma téhle relace. Takže Romané, dostal si naloženo, si ještě daleko viditelnější, než se byl předtím. Já se tomu nedivím, koho, koho by měli nominovat, nominovat jinýho, když ne tebe. Stal jsi se pro tuto volební periodu, nikdo z nás neví, jak dlouho bude trvat, skutečně prvoligovým hráčem. Ale jak dlouho ti to vydrží a jestli to dokážeš utáhnout, protože ono je to taky o zdraví, jo. Ano, lídej si zdraví. Tak eh, to nepřeju tě nic zlýho, za mě je to dobře. No a přeju ti všechno nejlepší. Ďakujem, ja len e, krátku poznámku. Naozaj netreba no. za tým e, nejaké konšpirácie alebo niečo také e, e, hľadať. E, zrejme e, si Danko e, verí mi v tom zmysle, že nejaká tá lojalita tam funguje, aj keď nie určite servilita, ale ja som zo párkrát hlasoval proti, ale vždycky som si to vyjadril, e, teda vysvetlil a e, vyoponoval. E, náš vzťah je priateľský pracovný a na druhej strane ja sa aj dneska verejne vyjadrujem, že strana nie je v dobrom stave, že naozaj tie preferencie sú zlé a e, nemám žiadne silácké reči. E, máme aj interné veci, o ktorých nebudem hovoriť, to znamená diskutujeme aj otvorene a aj o nepríjemných veciach. E, Danko mám možno troška iný mediálny výraz, ale on nejakú tú sebereflexiu má, to musím povedať a uvedomuje si, v, akom, v akých problémov je tá strana. A, jasné, e, je tam nejaký, nejaká ponuka v poslaneckom klube, už aj teraz som bol, nazme to, že druhý najvýraznejší e, alebo najdiskutovanejší, najmediálne e, známejší člen. A keďže asi mi teda verí a naozaj aj on má toho veľa v zmysle, že je predseda strany, e, podpredseda parlamentu, musí e, viesť chvôdze a jeho program bol naozaj nabitý, tak mal dostatočnú mieru e, dôvery k tomu, aby časť e, e, zodpovednosti delegoval na mňa a musím povedať, že aj mm, klub to prijal pozitívne, lebo ja naozaj sa snažím intenzívne s nimi komunikovať a e, aj oni to ocenili, že teda majú tie informácie, vedia, čo sa deje, e, spracujem s nimi, máme špeciálnu skupinu, ja tam každý deň niečo píšem a dávam informácie, keď niečo niekto potrebuje, vysvetlím, takže myslím, že to je obojstranná, eh, obojstranná eh, spokojnosť a hovorím, nič iné netreba nejaké temné, nedaj Bože, za tým vidieť. Je to, je to vec, eh, predseda strany je stále Danko, pomery sú také, ako, ja verím, že možno informovanosť v klube bude lepšia a zkrátka, možno niektoré informácie, ktoré absentovali, teraz nebudú absentovať. To je všetko. Dobře, tak pojďme se posunout v debatě. A já než se dostaneme tedy k hlavní agendě a právě tomu, o čem jsme se tady vytýčili mluvit, tak přece jenom mi to nedá, protože když jsme se tady bavili před dvěma týdny ještě o českých volbách a koalicích a různých právních sporech a podobně, jak to vlastně bude a byl tady to rozhodnutí těch krajských soudů, která to nějakým způsobem pojmenovala, ale nerozhodla svým způsobem a, a také se zdůvodním, že všichni očekávají, že se to dostane na ústavní soud. No na ústavní soud se to skutečně dostalo a my jsme tady říkali, že vlastně není šance k tomu, aby e, to rozhodnutí padlo ještě před volbami. Nicméně e, zprávy, které jsou z tohoto týdne, říkají, že ústavní soud doslova e, odsoudnul všechny případy, které má na svém stole a bude se prioritně zabývat právě jenom těmito v nepřiznanými koalicemi, což se tedy týká zejména SPD a stačilo. A, a oba případy dokonce byly sloučeny do jednoho řízení, ale jestli se to tedy stihne, to samozřejmě nevíme, ale velkou docela zásadní zpráva pro nás jako pro obyvatele České republiky a možná i pro voliče, Pak když se to rozhodnutí nějakým způsobem stihne, nestihne, to samozřejmě nevíme, tak eh, pojďme ještě v rychlosti okomentovat tuhle českou záležitost, protože to je opravdu zásadní, kromě těch ostatních. Zásadní bez zesporu je a eh, jak jsem si dneska přečetl na parlamentních listech, tak po Praze koluje několik verzí o tom, že to je v podstatě Eh, zásadní pokus o tom, jak eh, zajistit fialové přežití, eh, nejenom teda přežití, ale na to, aby zůstal u vlády a dejme tomu, dejme tomu třeba o půl roku. Já si, já si dovolím tip Já nevím, jestli ústavní soud rozhodne do voleb. Podle vyjádření pana Baxy, který mě nesmírně zklamal, já jsem na něj držel, držel docela hodně, když byl v čele nejvyššího správního soudu a on je teda od nás z města a velmi jsem na něj držel, ale jeho rozhodnutí od té doby, co se stal šéfem ústavního soudu, tak je jedno podivnější než druhý. Jo. Je, to, je to prostě provládní soudce. A Josef Baxa a e, těch jeho 14 apoštolů v Brně tak budou stát před nesmírně obtížným úkolem. Jestli vyložit zákon de jure na krev. Prostě je to nepřiznaná koalice. Je. A když je to nepřiznaná koalice, tak se musí, dejme tomu, tři nebo dva dní nebo na nejvyšší tři, čtyři dny, víc, eh, víc nedají, protože máme čtvrtek a, a volby jsou od pátku za týden, že jo, se se nepletu. Tak, za dva. Eh, nebo za dva, no, tak, eh, ale oni na to nemyslím, že, že budou pracovat v sobotu a v neděli, hledat soudce zpravodaj, ale zkrátka mají na to málo času. A zrušit registraci kandidátek který už byly přijatý rozhodnutím ústavního soudu a tím zásadním způsobem ovlivnit volby, tak by nadělali tolik, tolik škody a tak nevratně by u poloviny, u poloviny populace České republiky poškodili to, čemu se u nás říká demokracie. Eh, v podstatě pošpinili jakýkoliv eh, to slovo je zprofanovan. Odkaz listopadu, jo. To, co nám z něj dneska zbylo, ta vyprázdněná skořápka. To, eh, to prostě, to by byl takový zásah do toho, na co jsme tu zvyklí, že nějaký bantustán tamhle v Jižní Africe by proti nám byl opravdu vele demokracií. A, ale bylo by to v tom trendu, který, který zažíváme, v trendu zrušení rumunských voleb kvůli ruskému vměšování, kdy se ukázalo, že to nebylo ruský vměšování, ale rumunský vměšování vládních stran. E, e, vyloučení Marie Le Pen z politického života. Neustálý útoky na AFD, a kdy ona balancuje na hranici e, politické legality, kdy se zcela vážně mluví o tom, že teda už je potřeba třeba ji konečně zakázat, kdy se budujou po celé, po celé Evropě účelové koalice, jenom teda, aby ty pro, probruselské síly, ty, ty liberální, eh, se udržely ještě jednu periodu u moci tak teďko přijít s něčím takovým v České republice, já nevěřím tomu, e, zaplnili by se náměstí, Václavák by se určitě zaplnil, v okrajských městech už nevěřím, že by, že by k tomu došlo. Nedošlo by k žádný občanský neposlušnosti. Lidi by to nějak po pár protestech by to v úvozovkách akceptovali. Ale ono je to všeho do času. To prostě máš kalich, do toho kalichu kapou takovýhle kapky a ten kalich jednou, jednou přeteče. A heslo ještě aspoň jednu periodu vydržet i v té České republice se jednou vrátí eh, v podobě nevím čeho. Já se toho nejspíš nedožiju, ale mám velké obavy. Eh, prostě jednou se to vrátí. A bude to, bude to, eh, bude to následek toho, toho, toho vzteku, toho rozčarování, co by čekalo postižený voliče. Oni nemůžou zastavit ten proud. Oni ho můžou jenom pro tuto chvíli škrtnout. Ale ale příčiny, příčiny nejsou schopní napravit a budou s nima konfrontovaný. A je to jako, je to jako když máš sněť na noze. Tu sněť můžeš buď léčit, anebo potom tě hrozí, že ti uříznou nohu, jo? aby si si vůbec zachránil život, anebo tě ta sněť, sněť dostane. A to rozhodnutí ústavního soudu by bylo spíš o tom, že oni by tu sněť jako teda vůbec neléčili. Oni by si mysleli, že ji vylečí, ale ta sněť by otrávila organismus celé republiky. Čili já za sebe říkám, jestliže Josef Baxa je aspoň z polovičky tak rozumný, jak jsem si myslel, a jestliže jeho kolegové, jestli se, se jich najde osm, osm, který jsou aspoň trochu rozumní, tak, eh, tak eh, jako by vydali rozsudek, že, eh, takové jako ty krajské soudy, že to bylo špatně, že to bylo porušení volebního zákona, ale že bohužel k tomu porušení docházelo i dříve a že vzhledem ke krátkosti eh, toho no, odstupu od kon, data konání voleb s tím pro tentokrát nemůžou nic dělat, takže nařizují příštímu Eh, eh, parlamentu, aby přijal zákon, který toto jasně vymezí a eh, podobné praktiky odstraní. To si umím představit. Ale za mě to je maximum možného, co bych, co bych očekával. Jestli si od toho Fiala a spol slibujou, že jim, že, že jim to prospěje, tak já říkám z dlouhodobého, nebo ne z dlouhodobého, ze středně dobí, eh, eh, dobího hlediska vás to, vás to zavraždí, protože je to podvod na voličích a jestliže Fiala dneska z těch průzkumů, který jsou, který, se, který jsem taky dal, je dneska eh, v zemích OECD absolutně nejnenáviděnější premiér, a to teď se v podstatě, když premiér, tak, tak celá vláda, jestli si Fiala, Rakušan, Výborný, Hřib, eh, TOP 09, nikdo neví, kdo momentálně vede, když Pekarová Adamová balí. Za mě pospíšil teda, tak jestli si těhle pět Mikulášů myslí, že eh, zrušením kandidátek stačilo, by něco vyřešili, tak já říkám ne zrušením kandidátek, eh, kandidátek jenom spustíte tekutý hněv, který nás a vědomě říkám nás, nikoliv jenom vás, pohltí. A pohltí způsobem, který se nám nebude ani trochu líbit. Dobrá, tak mohli bychom o tom mluvit ještě určitě dlouho, ale téma a tohle určitě bude za dva týdny a tady na no. stole, takže uvidíme, jestli se to stihne nebo jak to bude, protože za dva týdny, jak jsem říkal v úvodu, už bude jenom několik málo hodin chybět k tomu, aby voliči už vyrazili k urnám, takže uvidíme, a co se dozvíme a jak to vlastně celé dopadne. A, ale máme tady ještě jednu takovou československou záležitost, která ale už se týká našeho hlavního tématu. A Romane, vy jste měli a v, a předevčírem a velké protesty v, po, celých, po celém Slovensku a byla tam jedna taková specialita vlku, kterou tě taky poprosím hned dokumentovat jako první, protože těchto protestů, zejména tady v Bratislavě, se zúčastnil i Vít Rakušan jako český vicepremiér, ale jako soukromá osoba, tedy já jsem viděl takový obrázek, kde tam stála Měl tam takový plagát československé vlajky a jsme s vámi. A, a mám na to už i otázku tady od posluchače. Dobrý večer, píše ještě před relací. Jak hodnotí vlk návštěvu Víta Rakušana na opozičních protestech v Bratislavě? Není to už přece jenom projev zoufalství, respektive neměla by nějak zakročit i slovenská vláda vůči takovému správaniu. S pozdravem Lubo, posluchač, takže zdravím Luba. A jenom dodávám, že reakce samozřejmě e, slovenské vlády přišla konkrétně několik ministrů, tedy pan Takáč a pan Drucker a dokonce Juraj Blané poslal varování do Prahy ostré. Tak eh, pojďme komentovat tuhle záležitost, která se vlastně týká také České republiky, ač eh, protesty byly tedy na Slovensku. Tak vlku. Eh, víš, já přemýšlím od samého rána, co jsem to zjistil tohle. Co vlastně, protože bylo jasný, že ta otázka přijde, co vlastně teďko řeknu. A já nemůžu, nemůžu jinak, než se opět omluvit. Vážení slovenští přátelé, eh, Romané, Borísku, a všechny, všichni eh, posluchači a posluchačky slovenské národnosti. Já za toho Rakušana nemůžu, já se za něj můžu jenom omluvit. Je to, je to pros, naprosto netušeného eh, kalibru a něco, co si nemůžeme dovolit. My z České republiky natož, natož poslanci, eh, teda poslanci, natož předsedové stran, místo předsedové vlády a ministři vnitra. Já e, jsem zaregistroval, hledal jsem si k tomu i na slovenských zdrojích, eh, zdrojích věci a zjišťuju, že e, Igor Matovič protestoval, že nebyl na, tohle, e, na tenhle podnik pozvaný. Zrovna tak Alois Hlina, si stěžoval, že dokonce mu bránili, aby na tom protestu e, se zúčastnil a, a eh, vůbec tam byl, jo, že si to eh, jedna strana nepřála. No a e, nějaký Rakušan z Čech bude, bude tvrdit, že jel tak jenom náhodou okolo na pozvání přátel. No a když jel okolo, takže jel nasávat atmosféru eh, protestu, který byl zaměřený proti aroganci moci. To říká on. On to, on to říká. Eh, vedle toho mám i vyjádření Šimečky, eh, nebo on tam uvádí, že ho přátelé, teda jako Šimečka, pozval do Bratislavy. No a náhodou to vyšlo na tenhle, na tenhle termín. Šimička říká, že to mám taky vyjádření ze slovenského tisku, že Rakušana na to nepozval. Takže jeden z nich lže. Celá evidentně jeden z nich lže. E, za mě oba, ale to je jedno. Jeden, jeden z nich prostě lže. A e, te, Šimečka taky kromě jiného říká, když vláda zkazila vztahy s Českou republikou, tak my je my se snažíme napravovat a udržovat. To říká Šimečka. Stahy eh, eh, eh, s Českou republikou neskazila slovenská vláda. Nýbrž vláda z České republiky, Fiala a Rakušan konkrétně. To byli, to byli ti, kteří tlačili na to, aby nebyly společným zasedání vlády, aby se vlády nescházely, aby, aby nebyla žádná koordinace. Jo. Čili Šimečka říká, že navazuje vztahy. Ne, ne. Šimečka si jezdí žalovat do Prahy. To už jsme zažili tohle. Rakušan, který je v horké fázi eh, volební kampaně, kdy mu padají preference a předhání ho už i Piráti, tak má natolik času, že vyjede do Bratislavy. Pro boha, eh, eh, eh jestli to je jeho největší starost momentálně, no tak e, nemá právo na existenci jako politik. Čili za mě to je do nebe volající sprostěrna. Já se za to můžu jenom omluvit. Stydím se, že e, ministr e, e, e Rakušan má je držitelem stejného pasu jako já, ale já za to opravdu nemůžu. A e, jestli si tam jeli vyměňovat zkušenosti, on bude mluvit o tom, že jel nasávat atmosféru demonstrací proti aroganci moci. Zrovna on, které je stělesněním arogance moci v České republice. A jestli si s Šimečkou jeli něco e, vyměňovat zkušenosti, tak možná, že se ho Šimečka ptal, kde si může e, sehnat šifrovací telefon, že to chce dát e, jako hračku dítěti pod stromeček. A e, zřejmě od něj e, získával tak pokud nás slyšíme teď? Se? Halo, no, halo? Už, už, už tě slyšíme teď. Teď jo. ano. Eh, že, že eh, si jel vyměňovat nebo získávat zkušenosti, až bude u vlády a dostane se stejně do úzkých jako e, Rakušan a jeho stan e, s korupční kauzou Dozimetr, kde je mimochodem minimálně pět mrtvých. To říká čeští posluchači, to vědí. Slovenčí to vědět nemusí. Pět mrtvých, šlo o těžkou rozkrádačku. Tak zřejmě já, já musím, e, musím se spekulovat o tom, že pan Šimečka eh, e, si vyměňoval e, eh, s Rakušanem zkušenosti, co v takovém případě dělat a jak se z toho vysekat. Já jiný vysvětlení prostě nemám. Romane, promiň, že jsem byl tak dlouhý. Tak Romane, tvůj komentář, protože vaše ministři reagovali nezvykle ostře, tedy aspoň někteří. Takisto aj veľvyslanec dal nejakú notu. No, dá sa to povedať naozaj jednou to bolo to krajne nevhodné, Eh, bolo to diplomatické fópa, eh, nemalo by sa to diať, ale tak eh, ako povedal Vlk, Rakúšan je provokatér, nemá cit pre to, čo sa hodí a nehodí, je to jeho vizitka, my to prežijeme a podľa mňa ani mu to nepomôže, ani to tej opozícii nepomôže, len ostáva potom nejaká taká horká pachuť a, a nejaké vedomie, že ten človek sa nevie správať. Nevidím, čo ešte k tomu dodať. Já ještě Dobře. přeci jenom něco dodám, Romane. Já ještě, já ještě něco dodám. Eh, když eh, jsi byl zvolený do parlamentu, tak jsme se interně dohodli, že nebudeš komentovat eh, háklivý věci v České republice, protože by to mohlo eh, vést k diplomatickému incidentu. Eh, Dodržuje se to, je to základní zákon. To jsme se dohodli jenom my tady, tady. A funguje to, e, protože je to jasný. No a minister vlády český není schopen týdle, úvahy. No, Notabene on to ještě vyšperkoval tím, že, že se omlouvá, e, nebo omlouval to tím, že poukázal na Babiše, tenže vystoupil na volebním mítingu Smeru před posledníma volbama a e, Miloše Zemana, který kdysi taky e, podpořil, podpořil smer. A říká, já hm, prostě tyhle to podpořil napřímo, já jsem jenom stál v davu. On stál jenom tak v davu, ale ku podivu ho tam našel fotograf, ku podivu ho tam našla redaktorka deníku Kuéna a hned s ním udělala interview. Prostě samá, samá náhoda. Ale jde mi o to, jestliže on se zúčastní na protivládní demonstraci, protivládní demonstraci a je pořád člen vlády, tak je to něco úplně diametrálně jiného. Než když Andrej Babiš jako politický činitel v České republice přijede na předvolební schromáždění z přátelní partaje, kam byl, kam byl pozván, a to tež platí pro Miloše Zemana. Všichni vědí, že to je předvolební kampaň, všichni vědí, že teda vyjádřil svý sympatie. Mimochodem, eh, Macron, eh, Merc a nevím, kdo byl ten třetí Mikuláš, co byli, co byli nedávno eh, v Moldávii tamníma parlamentníma volbama. Byli to vrcholní představitelé tří cizích států a ty tam dělali eh, předvolební kampaň. Čili předvolební kampaň je pro mě něco úplně jiného než protivládní demonstrace s cílem svrhnout vládu. Mezi tím je diametrální rozdíl. Na předvolební kampaň si můžu pozvat André Babiše, Miloše Zemana, Donalda Trumpa, eh, nebo třeba, nebo třeba Uršulu von der Leyenovou, anebo taky šimpanze Pepu z plzeňský zoologický, protože je rostomilej a udělá to dobře mým sympatizantům. Nic proti ničemu. Jo ale účast na, na e, akci, která má vyústit ve svržení vlády, to je trochu jiný kafe. Tak jo, tak um, českou záležitost máme za sebou, pojďme tedy na ryze slovenskou konzolidaci. Romane, asi začal bych u tebe, protože když jsi mluv, jsme tady mluvili o té funkci, tak ty jsi dnes už na jedné tiskovce byl, a, takové společné, na které se teda novináři ale ptát nemohli, tak my se ale zase ptát můžeme. Tak a, vy jste tam vlastně oznámili několik věcí. Jedna z toho je, jak se konzolidace dostane slovenských politiků, protože právě to bylo jedné z věcí a, podstatné kritiky. Tak pojďme si říct asi k tomu, a, co teda bude z politiky a jak oni přispějí. Áno, tak uh, už na začiatku sme, alebo jeden z nástrojov konsolidácie bolo progresívne zdanenie. My sme tu mali dlhé roky neoliberálnych vlád, ktoré uh, <clears throat> mali absolútny fetíž rovnú daň a e, uh, bolo nepriateľné, aby sa ľudia s vyššími príjmami viacej podeli na nákladoch spoločnosti. Táto e, blbuzdorná nejaká idea bola nabúraná už predtým, keď v minulom roku sa robili viac daňových pásiem, jedno bolo 19, druhé bolo 25%. My sme to potom rozdelili ešte, teda doplnili o 30 a 35%. A ešte v rámci nejakej solidarity alebo v rámci doslova až hystérie, ktorá bola, tak sme <clears throat> v podstate zaviedli uh, tzv. 10-percentný malus, čo znamená, že ľudia s rovnakým príjmom v súkromnom sektore, alebo hodziaky, aj môžu byť štátni manažéri, štátni úradníci, a nebudú mať, no, budú mať teda tie daňové pásmo a podľa toho, aký majú príjem, ale ústavní činiteľe majú 10 malus, to znamená majú ešte o 10% vyššie dane. Ani toto nestačilo a v rámci tej e, nepredstaviteľnej hysterie, ktoré je, tak prišla koalícia s návrhom, že v poriadku, aby to nebolo, že e, politici sú nejaký mimo, čo nie sú, lebo oni sa podielajú už tým progresivitou zdanenia, že, že vlastne ich čisté príjmy nemali rásť, tak e, oni nakoniec sa zmrazil aj ten automat, ktorý bol automatický, to znamená, on je nastavený tak, že poslanci majú trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, tak tento a budúci rok, e, ďalšie roky do e, skončenia nášho mandátu sa jednak zmrazia platy a jednak budú ešte ako znížené. Doteraz, keď sa niekedy zamrazili platy, tak oni ostávali v nominále rovnaké. Teraz sa vlastne de facto znižujú reálne, nereálne, nominálne príjmy. Reálne príjmy by sa znížili aj keby sme mali zamrazené platy, lebo, inflo, lebo rast miest by bol v národnom hospodárstve a nám by nešiel. Lenže my tým, že máme malus a progresívne zdanenie, tak sa nám e, reálne a navyše ešte aj nominálne e, mzdy znížia o 2600 eur ročne. No tak je to, samozrejme, že je to symbolické gesto, samozrejme, že ekonomiku Slovenska to nezachráni, ale keď eh, bola tu na taká až besná hystéria, že eh, politici politic nejaký papalašinič sa im nedotkne, no tak toto bol nejaký taký taký krok, ktorý eh, išiel v tomto ústrety a môžem povedať, ale nebudem to komunikovať presne tie nástroje, že toto isté alebo niečo podobné, ale v ich režii si urobí aj vláda, to znamená aj vládni politici, členové vlády budú mať vlastne e, znížené platy. A len tak mimochodom, v prípade prezidenta je to 5000 eur mesačne. Takže to už je naozaj nie je nepodstatná suma. A je to tak, jako, že to je opravdu, takhle, bylo to v prvoplán, anebo je to tak, že to je vlastně až reakce na to, co se nastalo potom. A já se na to ptám z toho důvodu, že kdybych neviděl tlač, promiň, jenom kdybych neviděl tlačovku pana Huliaka, jak si tam stěžuje, že přece jenom on si musí ty obleky zaplatit a musí si je nechat ušít, takže to není žádná levná záležitost. A pan Vážný říkal, no a ty politiku to taková, takový nesmysl, to stejně ničemu nepomůže. Tak a když teda nám to zmrazí, tak je to zmrazí, ale úplně všem na Slovensku. Jasné. Takže my sme samozrejme, alebo takto to poviem, ak by som pozeral len slovenské médiá, a <clears throat> počúval opozičných politikov, tak si myslím, že Slovensko je absolútne zničený štát niekde ako Gaza, že to sú len trosky a že tu sa nedá absolútne žiť. Pritom keď človek ide do mesta, tak ľudia sedia v kaviarniach, normálne všetko žije. Jednoducho tá katastrofa, ktorá sa tu na mediálnou hysteriou vytvára, je, je neskutočná. Ale dobré, okamžite populisti typu e, Matoviča a podobne, ktorý pol roka chcel brať plat za to, že nič nerobil. On odmietol chodiť do, e, posl teda do, do parlamentu, ale chcel plat. Ale dobre, to nechám tak. Skrátka, my sme si mysleli, že e, tieto zamrazovanie, rozmrazovanie a všelijaké také tie populistické hríčky sú, sú akože zlé, že tak riežme to systémovo a riešme to tak, ako to bežne v civilizovanom svete e, sa robí všade, iba v, e, ako by som povedal, aziatskom, necivilizovanom, neoliberálnom e, skanzene východné transformačné e, alebo štáty, ktoré prešli transformáciou, zavádzali ako brutálny fetiš rovnú daň. Rovná daň znamená, že relatívne nie v absolútnych číslach, relatívne aj najväčší milionár, alebo teda generálny riaditeľ CEO a upratovačka alebo vrátnik majú relatívne rovnaké zdanenie, čo nie je celkom v poriadku. No a <clears throat> ja som mal vždy problém s rovnou daňou a teraz sme konečne išli už v milom volebnom období, teda v milom roku do miernej progresivity a teraz sme urobili 4 daňové pásma a to znamenalo, a ja s tým nemám problém, je to klasický sociálno-demokratický princíp, to má viac, má sa viac podieľať na nákladoch spoločnosti a s tým som nemal problém. Už sa mi zdalo také troška až násilné, alebo možno populistické, alebo možno defenzívne. Hovorme si, ako chceme. A vlastne politici niektorí... E, teraz poviem niečo, čo sa nebude ľuďom páčiť, ale naozaj akože ten 10-percentný malus sa mi zdal akože už úplný bonus návrh a že jednoducho normálny, alebo väčšina ľudí by si to vedela obhájiť, ale dobre, v poriadku, nech je ešte malus. To znamená, kto zarobí v tom najvyššom daňovom pásme je to 45%, hej, lebo 35% je štandardné e, progresívne zdanenie ústavní činiteľe majú ešte 10% malus. Je pravda, že to sa viac menej dotkne iba prezidenta a guvernéra Národnej banky, ale dobre, budíš. No a teraz e, v podstate ešte prišli tretie opatrenia, to je zmrazenie platov do konca volebného obdobia. Viem s tým žiť. Moja primárna motivácia nikdy nebola finančná a vždycky som to bral ako e, verejnú službu. Samozrejme, že toto niektorým ľuďom ne, e, toto, samozrejme, že e, už je mi jasné, že začnú e, sa prebiehať v populizme Oľano a podobný a budú, ja neviem, najnižšiu mzdu alebo polovičnú mzdu, alebo budú, ja neviem, e, aké absurdity, lebo však nič iné od nich e, skrátka e, ne, sa nedá očakávať. E, hovorím, Eh, tá reakcia bola taká, že dobré, je ťažká konsolidácia, musíme sa aj my nejakým spôsobom uh, podierať. Prvýkrát v dejinách však nastalo aktívne zníženie platu, nie zmrazenie, takže toto je nové a áno, sú niektorí ľudia ako vážni, ktorí hovoria však dobre a doteraz sa to hovorilo, že skrátka my sme mali naviazané na indexované platy, na priemernú, toto keby bola extrémna recesia a bolo by všeobecný Málo kedy sa to stane, neviem, či sa to niekedy stalo, možno niekedy v čase veľkej depresie, že by priemerné mzdy klesali, automaticky by klesali aj e, mzdy e, ústavným činiteľom. Od roku 90 sa to nestalo, takže to malo pravdepodobné. Dobre, teraz sme urobili takýto uh, takýto krok, aj tak to niekomu nebude stačiť, aj tak budú vrieskať, aj tak budú vykrikovať, ale v poriadku jednoducho prijalo sa takéto opatrenie. Je to symbolická vec, ale v poriadku urobili sme. Ja som to samozrejme oznamoval členom poslaneckého klubu a musím povedať, že z nášho klubu všetci povedali, že oni tam primárne nie sú kvôli peniazom a, a že toto vedia v pohode absorbovať a, a, a ne, v zásade nemali s tým problém. Žiaden poslanec z našho klubu s tým nemal problém. Viem, že v iných kluboch, nebudem <laughs> hovoriť meno, tým nejaký problém mali a mali argumentácie, že sme podľahli nejakým hysterickým výkrikom, Eh, ale každopádne som takmer presvedčený, že to prejde mm, teda všetkými koaličnými a pravdepodobne aj opozičnými hlasmi, takže je celkom možné, že 150 alebo 145 poslancov všetkých tých, čo budú eh, v parlamente, bude za to hlasovať. Tak eh, Vlku, chceš ty něco k politikům a jejich platům, tak jako o tom mluvil Roman? No já si myslím, že to jinak ani nešlo Protože jestliže si má celý Slovensko utáhnout opasky a v některých případech docela dost, tak eh, politici jim nezbylo nic jiného, když jít příkladem. Mě zarazila ta malost eh, člověka jménem Huliak, který je eh, ministrem, tak on má problém s tím, že si musí nechat uší čaty. No, tohle, když řekne, řekne člen vlády, tak ta vláda je v podstatě odepsaná. Jo. A e, na to je správná odpověď, pane Huliaku, jako e, jste dobrovolně ministrem, dobrovolně jste v politice, jestli vám to nevadí, jestli vám to vadí, že teda e, máte trošku přiškrtit e, svoje potřeby, tak se vzdejte mandátu a z té politiky odejděte a jděte se živit něčím jiným, kde ty omezení nejsou. Potom, Romane, ještě, ještě jedna eh, hraběcí rada, jo. Až o tom budete hlasovat a až vám budou, eh, budou zase číst levity a dávat hraběcí rady, tak až tam bude někdo, kdo bude, pokud by byl někdo, kdo bude říkat, že to je málo, že jste si to měli snížit víc, tak eh, za mě správná odpověď by byla, pane kolego, paní kolegyně, eh, jděte příkladem a zavažte se tady eh, na pódiu, že budete posílat jakýkoliv eh, potřebný organizaci procento nějaký procento z vašeho platu, když chcete, aby, aby to bylo víc. Jo. Zkrátka, je to slovo populismus, já ho nemám rád, ale nic jiného nezbývalo. Já si neumím představit, že byste to neudělali. Tak já bych ještě dodal, Romane, asi zásadnější věc pro vás, která se týká taky platů, a to je v, registr, no, v rezortu ministerstva vnitra, protože policajti a hasiči byli také v ulicích a jejich protest nevypadá, že by měl úplně skončit a zejména poukazují na to, že mají jisté eh, dohody s ministrem Meštokem a, a kolektivní vyjednávání, které co si říká a teď přijde ministr eh, financí a řekne, sady pánové, nic nebude? A to dokonce dneska, ne, no já nevím, ještě poslední větu jenom k tomu řeknu, já jsem dneska četl různé komentáře a vlastně zase i ten policajt říkal, že dřív měl pocit, že si ho aspoň Slovenská republika váží a druhá věc je, kdyby byl ministr vnitra Kaliňák, že by se to nestalo. No tak a pokiaľ viem, ani v rezorte obrany nebude e, nárast platov. Samozrejme, keď sa robila konsolidácia, tak e, bolo ohlásené, že zdravotníci a Eh, učitelia eh, budú mimo zmrazovania platov. Eh, spočiatku sa hovorilo aj o policajtoch a hasičoch a týchto ozbrojených, ten neozbrojených, ale zložkách. Potom máš vlastne zlú informáciu, lebo vlastne minister vnútra verejne povedal, že bolo vyjednávanie, kolektívne vyjednávanie, ktoré nedopadlo dohodou. Neexistuje podpis kolektívnej zmluvy a tým, tým pádom neexistuje žiaden záväzok eh, valorizovať alebo zvyšovať platy. Mne sa zdá, že tam eh, pôvodne odborári chceli navýšenie platu, ne iba valorizáciu a bude iba valorizácia na základe eh, teda inflácie a Samozrejme, e, policajti majú pre uh, skúsených nejaký uh, stabilizačný príspevok, kde po 20 rokoch dostanú nejaký bonus niekoľko tisíc eur a potom na získanie nových je tiež nejaký, nejaký náborový príspevok, čiže toto všetko ostáva. Ale nebola podpísaná koalič, e, e, kolektívna dohoda. To znamená, že, že v podstate protestovali bez toho, aby nič sa neporušilo. Tak to by som povedal. Hej, že nebola tu žiadna dohoda, že OK, rezort sa dohodol nad takým a takým nárastom platov. To sa občas stáva, nevždycky sa podpíša kolektívna dohoda. Keď sa nepodpíše kolektívna dohoda, ide sa podľa zákonníka práce alebo podľa nejakej starej kolektívnej dohody. Takže v tomto zmysle samozrejme, že sa to policajtov nepáčilo. Nepáči sa to nikomu. V celej štátnej správe sú zmrazné platy. Ministerstvo kultúry s rozpočtom 340 miliónov musí konsolidovať 30 miliónov. Musí prepustiť 368 zamestnancov. To je úplne že katastrofa. <clears throat> Išlo sa do verejnoprávnych fondov, to sme teda zastopli, tam sa nebude. Každý rezortný minister dostal domáce úlohy a musí konsolidovať o 15% eh, mzdovú eh, teda obálku. Eh, to znamená ani odmeny, ani rôzne veci na rok je stop stav na obnovu vozového parku a podobné záležitosti. Naozaj sú to extrémne drakonické opatrenia a No tak e, áno, e, poviem ešte jednu vec. Šéf Lekárskeho odborového zväzu e, interne, mali sme na, na v podstate rokovanie ministra zdravotníctva, tak najväčší problém lekárskych odborárov je to, že veľmi, veľmi bedákajú doktory, že sú v, najvyššie, no, v najvyššom daňovom pásme a že vďaka progresivite zdanení sa im znižujú platy. To znamená, že keď sú tak eh, chudáčikovia, tak strašne trpia, sú tak strašne podfinancovaní. Ako je možné, že sú v najvyššom daňovom pásme? Úplne tom najvyššom, 35. Znamená to to, pre ľudí, ktorí nevedia, o čom hovorím, že majú úplne najvyššie platy, sú v najvyššom decile zarábajúcich ľudí. Takže naozaj lekári, ak je niekto v najvyššom daňovom pásme, tak rozhodne chudobný nie je. A áno, áno, budú mať e, nižšie reálne platy, lebo sme zaviedli niečo, čo je absolútne samozrejme v civilizovaných krajinách, to znamená progresívne zdanenie, a čo je absolútne bohužiaľ štandard v neoliberálnych banánových republikách, kde sme boli, keď sme mali rovnú daň. E, my sa konečne za sociálno-demokratických vlád navraciame k štandardu. Neviem presne, ako je to v Čechách, či tam je viac daňových pásiem alebo nie, alebo sú tam, ja neviem, iba degresívne odpočítateľné položky alebo niečo také, ale my sa konečne tým, že sme teraz urobili 4 daňové pásma, vrátili do civilizovaného sveta. Tak já mám, Roman, no, připravené... Pro, promiň, veľko, ja jenom... dvě... Promiň, já jenom, Romane, prosím... Ano, ano. Pardon, jenom já Romanovi pustím audio, které mám připravené, které se tohle týká, tak proto jsem říkal to, co jsem říkal, tak pojďme se pustit. Dámy a páni, chcem dnes položit jednu zásadnou otázku. Záleží našej vláde na vnútornej bezpečnosti štátu? Sama si odpoviem. Myslím si, že nie. Pred troma rokmi pán minister Šutaj Eštok pri svojom nástupe do funkcie sľuboval, že vyrieši problémy, ktoré už vtedy čelil policajný zbor. Mnohí odchádzali do výsluhových dôchodkov a chýbalo nám viac ako 4 tisíc policajtov. Aj dnes nám stále chýba viac ako 3 tisíc policajtov. Situácia, o ktorej sluboval, že ju vyriešia, že sa zlepší, dokonca tvrdil, že už sme sa odrazili od dna a už sa to zlepšuje, lebo slúbil rôzne príplatky, nakupuje košele z kávových zrn, nakupuje drahú techniku ale to, na čom sa pred rokom s policajtami dohodol, a to, že zavedie mzdový automat, aby sa im každoročne valorizovali platy, sme svedkami toho, že toto sa teraz vôbec, vôbec nesplnilo. Policajti a hasiči každodenne nasadzujú svoje životy v tom, aby zabezpečili bezpečnosť, aby zachraňovali, e, či už sú to autonehody, či už sú to živalné pohromy. Mali sme ich v uliciach počas covidu a dnes, keď máme ich podporiť, tak dnes práve na ich platoch ideme šetriť. Mzda policajta, ktorý nastupuje 1200 eur. Riskovali by ste vy svoj život za 1200 eur? Valorizácia, ktorá bola slúbená, nebola vysoká, bola smiešná. Začínala možno na nejakých 40 eurách mesačne. Ale ešte aj toto táto vláda zoberie. A nie len to každému zvyšuje odvody. Čiže oni reálne dostanú ešte menej, ako majú dnes. Nie, že nedostanú slúbenú valorizáciu, ale nedostanú ani odvody. Tak o odvodech budeme mluvit za chvilku. Tak to je věc, kterou jsem chtěl pustit a zároveň, protože jsem viděl samozřejmě zprávy ze slovenských médií, které byly o tom, že policajti přišli před parlament a vyhlasují, že vláda zradila a tahle zrada nezůstane bez další odezvy. Proto, Romane. No, takže, <clears throat> já už jsem to povedal. Pokiaľ viem, kolektívna dohoda nebola podpísaná. Hovorila to pani Turčanová, ktorej bývalá primátorka Prešova, ktorej syn bol policajt a zabil iného policajta a ona potom už prestala ďalej kandidovať v komunálkach, lebo bola už nezvoliteľná. A dobre, to je istý detail, len uh, Predovšetkým je to vec ministra vnútra, je to jeho rezort. On mohol vyboxovať výnimku, neurobil to, je možno slabý minister. Čo sa týka tých 1200, tam je to uh, veľmi zavádzajúce v tom zmysle, že majú príplatku na bývanie, to je minimálne 4, podľa toho, že v ktorej časti Slovenska sú a či sú v veľkých mestách, malých mestách, tam je tuším, že minimálne 400 eur ako takýto príspevok, plus majú náborové príspevky, plus majú preščasy a tak ďalej. Samozrejme 1200 eur je, je e, nástupný plat pre e, policajta, ktorý e, tak povie šlape chodník, čo je mimochodom stále ešte nad úrovňou nástupného plata učiteľa, ktorý má druhý vystup, stupeň vysokoškolského vzdelania, na e, policajta stačí maturita, na učiteľa treba minimálne magisterský, Čiže ja si myslím, že ako Samozrejme vieme, že výslohy dôchodcovia majú 3,5 tisícové dôchodky, teda keď sa dostanú do nejakej generálskej hodnosti v rámci policie, takže a majú rôzne iné benefity. Skrátka, a žiaden policajt, ktorý a, e, s príplatkami a s príspevkom na bývanie nejde po 2000, keď sú potom hodnosti, tak je to viacej. Stále je to vyššie platené ako učiteľia ja by som bol spokojný, keby platy učiteľov a platy policajtov bolo rovnaké. Takže je to tak. No a potom samozrejme je tu otázka, keď je brutálna konsolidácia, tak e, dobre, učiteľi a zdravotníci boli podfinancovaní, aj keď ja si dneska myslím, že zdravotníci teda naho naozaj minimálne lekári ani náhodou nie sú. Dneska riešia, hovorím to, že sú v najvyššom danom pásme, takže, ale dobre, boli nejaké dohody, boli nejaké našlapné za Hegera, mali sme tu eh, štrajk, sú to veľmi silnou nátlakovou skupinou, to sme si uvedomili, je veľmi ťažké s nimi vyjednávať, takže, takže majú nejaké výsostné postavenie, ale nemôžu byť 20 skupín, ktoré majú výsostné postavenie, potom môžu byť aj, alebo skrátka, ak máme Viete, to sa hovorí, keď sa konsoliduje, že všetci by sa mali. To znamená, aj policajti na nejaký čas uh, ale ja zase nemienim teraz obhajovať Šuta Eštoka. E, každý, kto e, čeli konsolidácie nespokojný a nadáva na vládu, nadáva svojho rezortného ministra. E, dovolím si len jednu vec pochybniť, že minimálne, že keby Kaliňák bol ministrom vnútra, tak oni by ne, nemuseli konsolidovať. Myslím si, že nie, lebo on je rezortným ministrom v inom rezorte na obrane a pokiaľ viem, tak sa nebudú valorizovať ani platy vojakom. To znamená, je úplne absurdné si myslieť, že keď bol ministrom vnútra, tak policajtom dá a vojakom nedá. Tak akože to je jednak jednej. Tak poľko promenie, som ti skočil do toho, ale teď môžeš komentovať. No, máme, pokud vím, daňový pásma dvě, pokud se něco nezměnilo. Já jsem se teď o to dlouho nezajímal. Ale e, jenom k té paní, co, co mluvila, ta bývalá starostka Prešova. E, jestli si to dobře pamatuju, tak ona říká, když vláda nastupovala, tak minister, minister sliboval, že něco udělá e, s počtem policajtů, že tenkrát scházelo přes 4 tisíce No a dneska, eh, že s tím nic neudělal, pořád ty schází ještě přes tři tisíce. Já to hrubě z aproximu, neznám přesný čísla, ale jestli se to panu Šutajovi Eštokovi povedlo, tak snížil, snížil nedostatek policajtů na Slovensku o 25%. Eh, v situaci, v jaké je s prostředkama, který je, za mě je to úspěch. Osobně je to úspěch. A eh, jim ty, já se vrátím na samý začátek, na ten první zvuk, kde tam bylo, to byla nějaká televizní talk show, politická, kde ta moderátorka, eh, já nevím, eh, která dáma to je, jak se jmenuje, slyšel jsem ji prvně, ale ze všeho nejvíc mi eh, připomínala cirkulárku. Uštěnou ze řeče utrženou cirkulárku. Protože ona si pozve hosta, chce, eh, položí mu otázku, chce od něj něco slyšet a když začne vyprávět, tak vlastně nechce nic slyšet a okamžitě vyzve, vyzve někoho dalšího. Proč o tom mluvím? Protože ona tam říká, že e, za vlády, nebo respektive ten host, který potom mluvil, tak říkal, že za předminulý vlády tam byl ostrý nárůst, nárůst státního dluhu Slovenské republiky, kvůli kterému se musí, musí vlastně eh, jako přijímat teď ty ty konsolidační opatření. Tak já jsem se vytáhl e, vytáhl na počítač graf zadlužení Slovenské republiky. A skutečně je tady za vlády Roberta Fica v okamžiku covidu tak vyskočil ostře dluh e, meziročně o 10 miliard, necelých 10 miliard eur. To je pravda na Slovensku. Jenomže potom za vlády, které přišly, tak ten dluh eh, z 51 nebo z 52 miliard eur do té doby, než, eh, než borci vypadli, tak skočil asi na 65. Na 65 miliard eur. A eh, co tím chci říct, Robert Fico, ten dluh se E, vyskočil, protože Robert Fico byl ten, který chytil první covidový náraz. A nezbylo mu nic jiného, než se s tím nějak popasovat. Ale jinak, e, Romane, bylo by dobrý říct, proč to e, slovenská vláda tohle dělat musí. Řešete do živýho a bude vás to stát volební preference, spoustu sympatií a e, tebe těžkou chvilku dneska do konce relace, protože voliči budou e, eh, rozuřený. Já jsem si to sválně dal dohromady. Ty už si to několikrát říkal, ale já to znova zopakuju. Problém Slovenska dneska je, že se čím dál tím víc zadlužuje. Nezadlužuje se nějakým šíleným tempem. Není, ta progrese není dobrá. Jo, není dobrá ale není tak špatná jako u Francie například nebo u některých jiných zemí. Nicméně všechny ty bolestivé opatření Slovensko z ústavy dělat musí. Proč z ústavy? Protože byl přijatý e, eh, ústavní zákon o dluhové brzdě. Ten zákon byl přijatý za vlády Ivety Radičový, čili ti dneska všichni, kteří, e, kteří e, čtí síru a oheň na současnou slovenskou vládu, tak e, stojí za tím, za tím zákonem nebo za jeho přijetím. A smer za něm ovšem stojí taky. V roce 2011 to bylo přijatý. A jsou tady nějaký, stup, e, nějaký stupně opatření a ty už si to mnohokrát říká. Slovensko má dneska, e, osciluje okolo 60% e, zadlužení HDP. No a tahle úroveň je přesně úroveň, kdy vláda, pokud zadlužení stoupne nad 60% HDP, tak eh, vláda jednak musí eh, požádat parlament o vyslovení důvěry, což je formalita. Ale 57 eh, až 60 HDP dluhu znamená, že vláda musí předložit vyrovnaný nebo předbytkový návrh státního rozpočtu na další rok, což znamená pro rok 26. Ta vláda je prostě v křeči a pokud by nechala takhle vyrůst eh, dluh, tak eh, to, čemu byste byli vystavený příští rok, vyrovnaný rozpočet, tak by bylo něco tak hruznýho, že si to nikdo z vás nedovede představit. Nejspíš, za mě by nejspíš došlo ke krácení důchodů, je to, je to, odcho, je to, to k výraznému zvýšení spolúčasti na zdravotní péči já nevím, eh, co ještě dalšího. Jo, ale tohle bych viděl jako naprosto reálný. Čili já neobhaju vládu Roberta Fica. Já rozumím vám všem, kteří máte hluboko do kapsy. Rozumím vám, že mnozí z vás budou mít potíže. Eh, že, že to těžko ponesete, těžko to budete dávat. Ale věřte mi, že ti, kteří dneska říkají, my e, protestujeme proti tomu, aby policajti nedostali zaplaceno, aby tamhle ty nedostali zaplaceno, aby byly krácený příjmy měst a obcí a já nevím čeho všeho, tak ti ostatní nemají žádný lepší recept, co by, co by mohli mít, je spousta horších receptů. A dopadlo by to ještě daleko hůř. Já nedělám advokáta Robertu Ficovi, Já v tomto okamžiku nedělám advokáta eh, Romanu Michalkovi. Já jenom jako nezaujatý pozorovatel z České republiky říkám, jak to vidím a varuju, eh, prostě jste nespokojený, rozumím vám, rozumím ovšem i vládě. Jo. To je všechno. Tak možná já bych jenom, Romane, samozřejmě můžeš. A jenom teda řeknu, ono to bylo z eh, re, a, eh, relace a eh, Markýza a na tělo, no, tradiční nedělní a debata paní Lacová, moderátorka. Já to audio z té relace mám ještě delší, takže ten pán, který mluvil, byl z Rady pro rozpočtovou odpovědnost, odpovědnost, pan Šuster, takže a, vlastně vládní a, instituce. A pak tam s ním byla ještě a, hlavní odborářka na Slovensku, paní Ulerová, kterou si můžeme také pustit a, a samozřejmě můžeme to ještě zkomentovat v nějakém souvisu. A každopádně, Urbane. <laughs> Teď tady padlo spousta věcí a já teda bych, než, to, než se posuneme dál, tak eh, ještě nějak, nějakou rychlou reakci k tomu, co říkal Vlk, proč a, a tak. A já to možná doplním ještě otázkou, kdy pan Kamenický z, eh, z, veřejní tu druhou část, která se týká opravdu těch nákladů, které jsou na stát. No, nie, povedal, že to jedna z konsolidácie 2.7, 1.3 je štát a ostatné sú, povedzme, daňové príjmy alebo zdanenie negatívne externády typu E, cukru a solených jedál a plno ďalších hazard a všetko možné. E, čo sa týka zverejnenia, tak e, tie budú jasné, keď bude štátny rozpočet. Jednoducho rezorty dostali úlohu a tie musia e, tak zoškrtať rozpočtové kapitoly, aby tá konsolidácia vo výške, e, aký bola naplánovaná, bola aj potom v reálne naplnená. A zase, ja troška by som pochyboval, že aká strašná katastrofa, naozaj ja to, ja to úplne, že e, nie, že ma vytáča, ale jednoducho mediálny obraz konsolidácie, ktorú vykresľuje opozícia a ktorú vykresľujú médiá, je úplná katastrofa a pritom reálne, keď pôjdeme napríklad na strašne vytáča, že sa vydáva, že my ideme nejak likvidovať živnostníkov. Tak si povedzme, čo sú kľúčové veci, ktoré sme uchránili pre živnostníkov a ktoré nemajú absolútne obdobu nikde v Strednej Európe. Slovenskí živnostníci majú 10% daň pri obrate do 100 tisíc. Všade inde v Európe s výnimkou Maďarska je to 19% alebo nejak akože vysoko nad 10%. Majú 60% paušálne náhrady. 60% si môžu okrem e, zdravotného poistenia, okrem e, nezdaniteľného príjmu ešte z toho, čo zarobia, odpočítať. Je to limitované 20 tisícmi preto majú veľmi nízke daňové, pokiaľ nemajú extrémne príjmy. Čiže toto sú kľúčové veci, ktoré definujú ich ako ono. A jediné, čo chceme, je, že teraz platili e, odvody z vymeriaceho základu 0,5 a teraz je 0,6 priemernej mzdy. 0,6 priemernej mzdy je 60%, to je najnižšia mzda. Budú si platiť odvody z najnižšej mzdy. Aj tak majú podstatne zvýhodnenejší než zamestnanci v TPPčku. A potom, áno, jedna vec, ktorú sa nám nepáči, je, že pokiaľ niekto používa firemné auto na súkromné účely, tak doteraz mal e, krátenie, že 80% nákladov na pohonné hmoty si mohol dať. Teraz e, hrajú aj s DPH a toto som nepáčal, nevedeli sme to zastaviť, že bude 50% odpis DPH na, na nákup vozidla a na náhradné diely. Uh, ale pokiaľ budú mať uh, cestovný denník a budú si každú jednu vec a každú jednu izbu, e, cestu za, zaznamenávať, alebo sú dneska softvery, ktoré to robia a budú vedieť to danému e, úradu vydokladovať, že sa bude len na pracovné účely používať. V tom prípade si môžu 100% aj DPH, aj pohonných vod, aj všetkého. Takto to nejak bolo. Takže toto, je, toto sú tie tri strašné masakre pre, pre týchto. Ďalšia vec, e, zvyšuje sa 1% odvod do zdravotnej poisťovne. Na jednej strane všetci hovoria, ak nám tu strašne kolabujú nemocnice, na druhej strane nemôžeme dať do zdravotníctva viacej. E, my sme mali veľký problém s tým, nás sedel minister zdravotníctva a e, žiaden Biankošek sa nekonal. My sme chceli, dali sme mu asi 10 otázok a každý jedno musel e, zodpovedať. My prvýkrát v dejinách za 33 rokov máme vyrovnaný účet Všeobecnej zdravotnej poisťovne nový e, generálny riaditeľ ide na čiernu nulu, samozrejme, že všeobecná nemá čo robiť zisk, ale má byť na nule. Urobil sa špeciálny holding a centrálne obstarávanie všetkých štátnych nemocníc. Budú sa robiť obrovské veci, čo sa týka výberu poistného a tak ďalej konečne je minister, kde nebude to čierna diera, nebude to zo dňa na deň, nebude to rok. My sme vyše dvoch rokov mali problém s inovatívnymi liekmi, tam sa budú musieť dať nejaké financie, ale my sme sa už naozaj nemohli ďalej dať. Nahle, na, našli sme rôzne iné veci, zelená úsporám, že z ministerstva životného prostredia na zateplenie budú môcť nemocnice dať na energetickú akože náročnosť a tak ďalej. Čiže v dobrom sme vraz teda sa s ním dohodli a jasne sme povedali, že my nedáme do čiernej diery. Môžeme zvýšiť odvody do zdravotného poistenia, ale musíme vedieť, že tie peniaze jednoducho nevyplávajú. A samozrejme budeme extrémne dávať pozor na rôzne veci typu, aby e, súkromné spoločnosti nedostávali viacej, Eh, bol zrušený zachránkový tender. Eh, pýtali sme sa veci okolo jednodňovej chirurgie a ohľadne eh, normatívov, respektíve limitov. Všetky tieto veci boli zodpovedané a naozaj teraz minister, ktorý tomu rozumie, je to ekonóm, a snaží sa niečo urobiť. Samozrejme, akože nikto není Copperfield a neurobi, ale, ale OK, povedal, viete čo, na to, aby som sanoval zdravotníctvo, je naozaj potrebujem viac prostriedkov. Som sme ochotní to dať, ale nesmú tie peniaze skončiť v čiernej diere. Takže toto sú tie strašné opatrenia. Áno, ďalšia vec je, že e, nezdravé potraviny z vysoko solené alebo vysoko cukrené pôjdu do, do, e, z 19 na 23. Tam tiež e, šéf z, zväzu obchodu povedal, že e, zákazníci sú citliví na e, cenu, takže je absolútne presvedčené o tom, že sa to rozpustí, že <clears throat> obchodníci si znížia marže o 2% a výrobcovia takisto. To znamená, že cena na pulte ostane rovnaká, áno, o niečo sa uskromnia teda obchodné reťazce. A môžeme ísť krok po kroku. Jednoducho, tu nás sa hovorí, že aká strašná táto. My ideme predovšetkým po tých veciach, ktoré sú buď negatívne, takisto chceme zvýšiť, možno sa nám podarí zvýšiť podstatne viacej eh, hazard, E, plus niektoré ďalšie veci, tam budú aj otázky od posluchačov Žene Vazardova, Huliaka, tak to potom poviem e, samostatné. Čiže áno, robíme všetko to, ide, ideme po tých veciach, ktoré nie sú také až akože strašné. Viete, a keď mi niekto povie, že skolabuje kvôli tomu, že sa o 1% zvýšili odvody do zdravotného poistenia a že musí si chudák, e, ja som bol 20 rokov živnostník a ja som nemal nikdy problém ja som si samozrejme dával paušálne e, odvody a tak ďalej, čiže nijak som agresívne neoptimalizoval a kľudne by som dal viacej na e, dôchodkové poistenie, aby som potom nebol na najnižšom dôchodku, ja neviem, 230 eur. Ja kľudne by som dal, ale nedalo sa to, keďže ja som si nerobil účtovnicu a vyžíval som tomto, tak mi vychádzali jednoducho nízky náklad, e, teda základ a potom z toho sa vypočítali odvody. Som za to, aby každý živnostník si dával, viete, lebo to sú také reči, no dobre, si živnostník, tak máš tam e, tretí pilier, e, zhodnocuj si peniaze investičným e, e, sporením a dávaj peniaze do fondov a tak, ale pýtam sa, koľko percent si riadi nejaké investičné portfólio, aby potom v dôchodku si povedal, dobre, z priebežného alebo z dôchodkového systému budem mať pár drobných, ale 40 rokov budem investovať a budem si dávať do výnosových fondov, do akciových fondov, koľko je takých. Nie, radšej nech naozaj tí živnostníci dávajú toľko, aby keď sa dožijú dôchodku, mali dvo, dôstojný dôchodok. A neskutočne ma vytáča tá bezbrehá demagogia, keď oni hovoria, že Fico to zobral, alebo štát. Nie. Verejnoprávne fondy, ktoré buď ich peniaze idú na zdravotnú starostlivosť, alebo na ich dôchodok. To nikto im nekradne. Tie peniaze idú pre seba. Pre seba dajú na svoju zdravotnú starostlivosť, alebo na svoj dôchodok. A to, že sú nezodpovední, no dobre, keď nie sú, tak áno, štát teraz zabezpečil, že aspoň z toho najnižšej mzdy si musia dávať odvody. Akože to je čo? Akože to je masaker e, týchto. Ja, ja som neskutočne alergický na tie absolútne hysterické, demagogické a lživé veci. Hej? Keby sme pustili e, živnostníkov, keby sme im dali 19% zdanenie, keby sme im zosekali ako niekedy 20%, že by si mohli paušálne odpisy dať. V poriadku, áno, to by bolo ťažký útok na živnostníkov. Nič také sa nestalo stále v rámci V4 sú najlepšie na tom. Takže ako e, strašne veľa lží a klamstiev sa dá a naozaj podarilo sa médiám a opozíciu robiť tak šialenú históriu a také veci, táto konsolidácia napriek tomu, že je ťažká, nejakým katastrofálnym spôsobom uh, uh, žiadne 30-percentné krátenie dôchodkov a nič podobné. To by bolo, keby sme išli v Matovičovských šľapajach. Áno, v roku 27 by sme mali 70% HDP e, za zadlženie a v roku 36 100%. To by bola diálnica do Grécka. My sme museli urobiť veci, a nerobíme to tak drakonicky. To naozaj nie sú tak strašné veci. Áno, extrémne to bude bolieť štát, extrémne to bude bolieť napríklad ministerstvo kultúry, lebo prepustiť 360 ľudí nie je žiadna sranda to naozaj bude veľmi bolieť. Ale štát to bude boliť. Úradníkov, tých, na ktorých všetci nadávajú. Ale nie bežných občanov. Lebo ak niekto kvôli troška zvýšeným obvodom robí takéto hysterie, tak to je úplne že chore. Tak já to, <laughs> i si to pamatuju tady v Trikloře, že jsem se na to ptal, tak to jenom připomenu možná, protože o zdravotnictví jste vy jako SNS mluvili jako o černé díře, jako že se tam mají najít ty úspory a že tam jsou. Provozovatele zdravotních péče na Slovensku jsou nejbohatší Slováci a vedají se zdravotní odvody do zaměstnance, to znamená, opravdu tam lejete další peníze, ač ještě pro mě se tady můžeme klidně bavit, že před půl rokem jste říkali, že, či, slo, že slovenské zdravotnictví má peněz dost a nepotřebuje navíc další. A živnostníci jsem pochopil správně, tak vlastně ty minimální odvody jsou i v případě, kdy ten živnostník vlastně žádný a, příjem, ne, který by ho mohl zaplatit, nemá. Ne, ne, Tak tohle, tohle to potřeba si říct. A ne, tak tím, ano, pádem teda vlastně se, tím pádem se může říct stát, že ty živnostníci zrušejí ty živnosti a žádné minimální odvody ne, vám nezaplatí. Víte, čo, já, já, jsem, ja som bol v jedné relaci a povedal jsem a já to teraz opakujem Ďakujem. Takže najprv. My sme mali takú anomáliu, že keď si niekto založil živnosť, 21 mesiacov nemusel platiť odvody, až potom, e, nie že ani že rok, ešte keď podľa toho, v ktorom čase si založil, tak 21 mesiacov nemusel platiť odvody. My toto skrácujem na 6 mesiacov. 6 mesiacov nie, potom bude mať nejaký vymeriaci základ na základe tohto a bude musieť po pol roku začať platiť odvody boli špekulanti, ktorí každých 21 mesiacov si rušili živnosť a urobili si novú živnosť s nejakým, že dali si maliarské práce a potom si dali natieracké práce. Nehovorím, že ich bolo veľa, ale boli ľudia, ktorí doslova toto zneužívali. A nie je celkom normálne, aby niekto 21 mesiacov neplatil odvody. Uh, hovorilo sa, že možno 12 mesiacov by malo byť, teraz som povedal, 6 mesiacov nemusí platiť odvody, potom s príjmov si zaplatí. Čo sa týka zdravotníctva, Áno, boli tu na e, rôzne skupiny finančné. My máme štyri druhy poskytovateľov súkromných uh, a tam sú skupiny veľmi silné, ktoré sa mimochodom extrémne si pozerajú na prsty Agel a Penta. Potom sú župy, ktoré ale častokrát prenajmajú nemocnice súkromníkom. Potom sú fakultné nemocnice a potom sú nejaké štátne alebo cez nezískovky. No a <clears throat> Za Dolinkovej naozaj bolo Eldorado v tom zmysle, viete, e, takto. Keď bol Pentliarik, teda Uhliarik, e, tak Penta písala legislatívu na ministerstve. Vlastný predseda KDH hovoril Pentliarik, e, dokonca v relácii, on sa síce preriekol, ale to bolo také krásne freudovské prerieknutie a dokonca Penta bola tak neskutočne drzá, že hovorila, že mali by nás pochváliť, že oni píšu zákony na ministerstve e, zdravotníctva za pani Dolinkovej, jej práva ruka bol človek, ktorý bol e, i exponovaný v Agili. Teraz posledná dny záchvev týchto vplyvov, týchto oligarchov bol, keď sa zrušil záchrankový tender a bude úplne inak a bude absolútne transparentný. My sme mali veľké obavy, že naozaj si tam nejaké z finančnej skupiny ryžujú a je to nepriateľné. Ale prišiel nový minister, zrušil záchrankový tender, bude to úplne inak a prišiel s koncepciou, kedy nás presvedčil. Ešte raz, žiadny iný klub, žiaden iný ne, neriešil tak, že dobre, koaličná rada povedala a my teda nasypeme viacej peňazí. Bol u nás na grillovaní vyše troch hodín dostal, e, ja som ho pozval, pozval poslal som okruhy otázok, prišiel generálny riaditeľ e, Všeobecnej zdravotnej poistenie, štátni tajomníci, experti a išli sme bod po bode. A áno, presvedčil nás, že konečne, a to nebude, že hneď, Ježiš Maria, máme obrovské ona, no, ale trajektória toho, že prestane byť čierna diera, je teraz dostatočná. Ako pri všetkej úcte, konečne tam ekonom e, vykrikovali, že keď sa stal ministrom zdravotníctva, nelekár, že aké to je katastrofa. Ja som hovoril, problémy zdravotníctva nie sú medicínskej povahy, ale ekonomickej, takže je to v poriadku. Takže áno, dneska naša nedôvera voči tomu je malá alebo menšia a pokiaľ tento minister bude, tak si myslíme, že nás nakopne na správnu trajektóriu. A posledná vec je, ja som práve na to, e, stále mi chodia a hovoria, že no dobre, ale keď s tým živnostníkom to nejde a tak ďalej. No tak ja hovorím, je ľudské právo podnikať. Ale nie je ľudské právo, ak podnikám v niečom, v čom nie som úspešný, aby štát mi musel to všetko dorovnať, dofinancovať a tak ďalej. Buď podnikám, mám dobrý nápad a mám také tovary alebo služby, ktoré sa jednoducho na trhu chytia a vtedy viem zaplatiť aj odvody a viem e, si zabezpečiť nejaký životný štandard. Alebo keď to jednoducho neviem, no tak sa zamestnám a stará sa o to môj zamestnávateľ. Ale je absurdné, že jednoducho snažím sa, trápim sa, nejde mi to. A štát musí zabezpečiť, že no keď nemám na odvody, no tak ich nebudem platiť, lebo aby som sa zamestnal. Nie je ľudské právo, aby štát zabezpečil každému živnostníkovi, aby prosperoval. To jednoducho na to nárok nie je. Buď na to mám a potom podnikám a je to zodpovednosť, alebo na to nemám, tak sa zamestnám a stará sa o to niekto iný. To je akože úplne jasné, lebo keď chodili a znižovať odvody a tak ďalej ja, ja týchto šialencov, ktorí ako hovoria, že všetko máme vyzametať a všetko máme, e, aby, aby nič nemali, akože keď podnikám, to je aj záväzok voči ľuďom, ktorých podnikám, voči dodávateľom, voči svojej rodine. Mám na to, robím to. Nemám na to, tak radšej idem od toho preč. Štát nemá čo tomu, čo to jednoducho nejde, to sanovať z nejakých verejných zdrojov. A hovorím, nehovoriac o tom, že nie štát si berie, toto ma extrémne vytáča. Nie verejné fondy, dôchodkový alebo zdravotnícky. Bodka. Tak díku. Tak Vulku, chceš ty zdravotnictví ještě? Ne, já jediná věc, Romane, podepisuju všechno, co se řeklo ohledně toho podnikání. No a se tam se tě velko teda, protože pan Kamenický představil vlastně 22 opatření, my už jsme tady některé probrali, některé ještě zbývají. Taky ještě něco, co by si se chtěl zeptat Romana, protože čas nám pomalu a, se blíží budu, kde budu číst tady maily posluchačů. Ne, e, zatím, zatím ne, já to znám velmi obecně a e, čert je vždycky skrytej v detailu, jo. Takže, takže ne, ta, tak načtený to nemám. Dobře, tak zeptám se já, Romané, zkusme vysvětlit, jakou roli hraje v konzolidaci zrušení čtyřech státních svátků. Eh, každý štátny sviatok je výpadok v štátnom rozpočte a minister financí prišiel s tým, že štátne sviatky ostanú, ale prestanú byť dní pracovného pokoja. No a to je vždycky extrémne citlivé, že ktorý dať, lebo buď sú to církevné sviatky, kde máme Vatikánsku zmluvu, alebo sú to sviatky, ktoré keď <laughs> sa zruší, tak samozrejme vznikne veľký odpor. A naši slnečkári <clears throat> sa hádžu o zem a, a akože ich absolútny fetuš 17. november, že má byť síce ďalej štátny sviatok, ale nebude deň pracovného polkoja, tak kvôli tomu pomaly uh, <laughs> zvolávajú generálny štrajk. Dobre, Uh, samozrejme potom boli, že 6. január, to sa mi zdá, že už teraz skoro nepriechodné, lebo 6. január je Vianoce pre pravoslávnych a tých nemáme až tak úplne, že málo a je to vec, ktorá pravdepodobne, navyše to cirkevný sviatok, musí to byť vyjednané s Vatikánskou zmluvou, toto malo byť mimochodom zrušené iba jednorázovo, iba ad hoc na jeden rok. Všetky ostatné sviatky sú problematické. 15. september, tam je veľký, je to 7 bolestná, to znamená patronka Slovenska. E, tie veci, akože ešte 8. maj sa má zrušiť, čo tiež je akože veľký problém. 1. maj je ťažko pre sociálno-demokratickú vládu, to si jednoducho nemôže. Dovolí 29. august takisto. Čiže ja nebudem hovoriť, eh, ako to dopadne. Nejaké informácie mám, ale bol by krajne nevhodné teraz povedať, že bude to tento sviatok, lebo ešte to nie je vyjednané. Ale vyzerá, že 6. január, eh, teda pravoslavné Vianoce a troch kráľov, že asi to neprejde a miesto toho bude iný sviatok, ktorý je priateľnejší. No, můžeš mi vysvetliť, proč některé jsou jakože stálo, niektoré jenom příští rok? Tak proto, lebo <laughs> tejto garnitúre srdce netrhá, keď 17. november nebude e, deň pracovného pokoja, čo samozrejme o opozícii sa povedať nedá. A naopak, taký 1. maj je asi ne, nezrušiteľný pre sociálno-demokratickú vládu. 8. E, maj bude jednorazovo, to je tiež ako veľký problém. SNP, skrátka, táto garnitúra si povedala, že tento typ sviatku je... E, priateľnejšie, e, teda nie zrušiť, ale neurobiť ho dňom pracovného pokoja. Je to otázka nejakých hodnôt a nastavenia. Romane, já do toho, ja do toho vpadnu s, s jedním nápadem. Pamatuješ ještě dobu, kdy byly sem tam pracovní soboty? Samozřejmě. Za komunistů. No, vidíš. Takže když nemůžete zrušit svátky, já se, já se nedivím, tak co kdybyste uzákonili, že budou čtyři pracovní dny eh, každý kvartál jedna? A měli byste, to, měli byste to v klidu zpátky. Chtějí 17. listopad, já tomu rozumím, dobře, tak v listopadu bude jedna pracovní sobota. Eh, rozumím 8. květnu, neumím si představit, že by to nebyl svátek v pořádku. Tak v květnu bude jedna pracovní sobota navíc. Jo. Já bych šel touhle cestou. No, sympatie by nám to určitě neprineslo, takže to máš práž jako uhoď, to znamená, no že... No ne, ne, ne, ja ne. Vy, vy, vy to zrušíte, takže nikdo by o nic nepřišel. No, môžem to navrhnúť ministrovi financí, ale neviem, či toto bude cesta, lebo to je tiež, ľudia si už zvykli za tých 30 rokov, že tie e, pracovné soboty nie sú. A na, zavadzať by to bolo rovnako nepopulárne ako rušiť sviatky. A dokonca si myslím, že pre voličov koalície e, napríklad taký 17. november nebude žiadna veľká trauma. To, že opozícia bude bedákať, to je v poriadku. Pravdepodobne, keď bude k, príde k moci, tak zruší to a kľudne by išla napríklad taká pravica do 1. mája. Takže uvidíme. Možno, že ideme do éry, kedy každá garnitúra bude mať svoje štátne sviatky. Dobře, tak já mám ještě poslední audio, které eh, pustíme před posluchači. Je to vlastně taková věc, eh, vlastně kvůli které Roman šel do politiky a já jsem se už vlastně mnohokrát chtěl na to zeptat, tak tady vlastně to tak trošku propojíme a, a dal jsem tady názor a jednoho pána, kterého představím po audiu, tak pojďme si pustit. To je tam 206 milionů předpoklad eh, progresívna daň pre fyzické osoby. Dlhodobo upozorňujeme na to a aj dneska zhodou okolností, dneska ráno bežalo v správach to, že pri lákaní talentov sme na 58. mieste zo 69 krajín a pri odchode talentov a vysoko kvalifikovaných ľudí sme na prvom mieste. A pritom zároveň hovoríme, že tu chceme činnosti e, s vyššou pridanou hodnotou a hovoríme o tom, že tu chceme mať mozgovňu, takže mozgovňa tu definitívne nebude. My sme niekoľkokrát ukázali, že zamestnanec s príjmom povedzme 10 tisíc eur v Čechách zarobí mesačne v čistom o tisícku viacej a zamestnávateľa také miesto stojí o 25 tisíc eur ročne menej, tak prečo by tu išiel s niečím takým vôbec podnikať? Takže nebudeme mať mozgovňu, tým pádom nebudeme tu mať tie, tie, produkciu alebo vyššiu pridanú hodnotu. Takže spadneme ešte hlbšie do toho pásma stredného príjmu a tým pádom sa z toho nevyhrabeme. Budem veľmi optimistický, ak poviem, že by sme tu mohli mať mozgovňu. To znamená, konkurencieschopnosť je, je na dne, nie sme atraktívni v rámci strednej Európy pre investorov. To vidíme aj na tom, že máme najnižšie investície z V4, že sme najmenej konkurencieschopní z V4. Máme dodatočnú transakčnú daň. Nie je, to, nie je to koktejl, ktorý ozdravuje. Naopak, my potrebujeme víziu, my potrebujeme nastaviť pravidla, akým spôsobom budeme zlepšovať podnikateľské prostredie. My nehovoríme, že skokovo, ale musíme krok po kroku ich zlepšiť, pretože za týchto podmienok bude veľmi zložité eh, získať nejaké nové zákazky a investície. Tak pán Alex Matušek, bývalý šéf logistiky Volkswagenu, aktuálny prezident zaměstnavatelů a podnikatelů Slovenské republiky a Spousta věcí, která si myslím, že je hrozně zajímavá na, na komentování, minimálně to srovnání zaměstnance v Česku a Slovensku, konkurenceschopnost a past středního příjmu. Romane, to je vlastně věc, kvůli které já si pamatuju, že jsi šel do politiky a cena práce vlastně jsem pochopil z toho, co pan Matušek říkal, že vlastně opět stoupne, protože se zvednou ty odvody, tak eh, je tohle cesta, myslíš si, že se někam posune Slovensko z hlediska konkurenceschopnosti vůči eh, regionu? No, to, čo povedal tento zamestnávateľ, je tak zo 75% demagogie a tak 25% má reálny základ. Prvá základná vec je, že zredukoval eh, čistú mzdu, že teda Čím bude mať nižšie pri vysokoprímové zložky, tak tým si udržíme ľudí. To je absolútna hlúposť. Tam sú kvanta iných kritérií, úroveň vysokého školstva, podpora startupov, podpora vzdelanostnej ekonomiky, rôzne investičné ako rizikový kapitál a podobné veci. Tie majú podstatne plus klíma, plus schopnosť e, získavať mozgy, to je obrovský komplexný. On, on všetko zredukoval na jednu vec. Mimochodom, keď hovorí o tých akože špičkových eh, expertoch, tak hm, pri všetkej úcte si nemyslím, že programátori majú priemerne 10 tisíc eur. To je absolútna hlúposť. Oni majú dobré platy, priemer pri v IT je nejakých 2500-2700 eur, čo nie je málo, ale je to ďaleko od 10 tisíc. My do 4100 eur máme 19 zdanenie, až potom začíname progresivita. Pravdepodobne e, to, že je to výhodnejšie v Čechách, je nie kvôli odvodom, ale tie sú v istom zmysle aj zastropované, tuším na 10 násobok, ale dobre, to nie je podstatné ale kvôli progresivitu zdanenia. Ale akože, sorry, ak mi niekto povie, že kvôli tomu, že my máme viac daňových pásiem, tak my sme úplne, že púšť a Česká republika je úplne a že kvôli nejakým percentám, ktorí majú e, zdanenie, e, e ako poviem to na, na športovcoch. V jednotlivých štátoch Spojených štátov NHL majú podstatne vyššie zdanenie e, e, hokejisti ako napríklad v, v Ruskej lige, hej, v KHL. A prečo teda napriek všetkému v NHL je viacej úspešnejších tímov a je tam viac e, tohto, keď vlastne v KHL je oveľa výhodnejšie, lebo majú nižšie zdanenie. Jednoducho, toto je bezbrehá a tupa demagogia. Poznatková orientovaná spoločnosť je multikriteriálna záležitosť, kde je veľa premenných, ktoré naozaj nie sú dobré. A progresivita zdanenia je len jeden a dovolím si tvrdiť, že nie je najpodstatnejší krok. To znamená, to je zase to, tá šialená hystéria, ktoré začínajú títo pravičáci, trestanie úspešných. Pamätám sa, že keď sme my prvýkrát, keď bola e, Ficová vláda zavadzala pri rovnej dani, ako jemne ju erodovala degresívnou odpočítateľnou položkou, tak sa išli rozliad na kolomáš a vtedy, keď niekto za, zarobil 100 tisíc, tak vďaka degresii mal asi 2 alebo 3 tisíc korún menej, čo nejakých 70 eur, alebo nech 100 eur. A išli sa rozhľad na kolom, až ako je to trestanie úspešné, aké je to strašné, ako my budeme, neviem aký. Jednoducho toto je bezbreha, tupá demagógia, ktorú striktne odmietam. Uh, urobiť podmienky pre poznatko orientovanú spoločnosť je veľa kritérií a treba, aby sa tým niekto systematicky a systémovo a s nejakým nadhľadom a komplexne venoval. Ale progresivita zdanenie a to, že ja neviem, čo by títo pravičáci chceli, aby, aby ja neviem, bol rovný odvod, alebo ja neviem, aby, aby ja neviem, vymeriavacie základy sa končili na trojnásobku, dvojnásobku priemernej mzdy, alebo čo? Jednoducho uh, musí byť vnútro spoločenská solidarita. Tá sa e, v podstate prejavuje tým, že sú odvody, skoro vždy sú zastropované na nejakej úrovni, ale sú nejaké, teda odstupňované. Ak máš vyšší príjem, píšeš vlažne, e, dávaš si vyššie odvody. V prípade dôchodkového sa ti to vráti, v prípade zdravotného poistenia je to celospoločenská solidarita, to isté pri zdanení. Akože dať jednokriteriálne Eh, eh, stanovisko a generalizovať ho je vrcholná demagogia. Tak pokud reakce je, jestli chceš? Jo, zkusím to. Eh, jestli jsem dobře Romana poslouchal, tak ten pán, co mluvil, měl tu hraběcí řeč, která vypadá jako velice pěkně, ale je bezobsažná. Roman ji dobře rozebral tak byl z eh, vedení bratislavského Volkswagenu, jestli jsem to správně zaregistroval. Hm. Eh, mluvil, mluvil o Moskovně, že jako na Slovensku nebude a v Čechách je. Eh, Škoda Mladá Boleslav je součástí koncernu, koncernu Volkswagen, zrovna tak jako bratislavský Volkswagen. Rozdíl mezi těma dvěma firmama je v tom, že zatímco Škoda Mladá Boleslav je svébytná značka. To znamená, že má vývoj, výzkum a e, jako vyrábí svoji vlastní značku. A v tom vývoji a výzkumu soustředuje ty mozky. Tak bratislavský Volkswagen žádný vlastní značky e, nemá. Dělá to, co mu koncern přidělí. A tudíž nepotřebuje nepotřebuje ani vývoj, ani výzkum. Co tím chci říct? Že ten pán, eh, já bych ho bral vážně, kdyby to bylo opačně. A kdyby hrozilo, že kvůli tomu zdanění, který mu tak vadí, takže budou eh, Volkswagen přesune ten bratislavský vývoj a výzkum do Mladý Boleslavy a za ním odejdou ty velký mozky na Slovensku. V tomto případě by ho bral vážně, ale jestliže on je reprezentantem eh, koncernového podniku, který v podstatě, já to nechci podceňovat, já eh, o bratislavském Volkswagenu by málo, ale jestliže to je v podstatě montovna, tak jako je to, eh, nemá to žádnou validitu, co vykládal. Jenom tohle chci říct. Dobře, tak děkuji za reakci a vážení posluchači, přišel váš čas, zejména ti z vás, kteří se chtějí do naší debaty zapojit po telefonu, tak mají o této um, teřiny možnost eh, zavolat na naší telefon linku 048 381 0101 a zároveň se tedy můžou ptát i jak Romana Michalka, tak Vlka a já také budu číst eh, maily, které už jste od začátku naší relace poslali na e-mailovou adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk a nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, takže teď bude prostor vysloveně pro vaše otázky a reakce na debatu, kterou jsme tady s pány a měli doteď, tak pojďme se do toho hned pustit. Já se tady hned vezmu první a pozdravuji pánové otázka na Romana, případně Volka, pokud bude chtít okomentovat. Proč nejsou v rámci konzolidace zděnené navýše tyto odvětví, ale zase jenom chudba, hlavně banky, které úžerem získávají miliardy? Já je vezmu postupně, takže o těch položkách. Tak Roman, Dobre, už tak to nejsou banky. Som, takže banky, banky je špeciálny bankový odvod. E, samozrejme je problém, že cery e, zahraničných bank, ktorí sú na Slovensku, majú vyššiu profitabilitu ako v vlastných štátoch, to znamená, mi lepšie podmienky ako domáce a toto treba dať do jednej roviny. Je nemožné, aby e, profitabilita pri rovnakom obrate bola zrádové vyššia. Jeden z nástrojov, ktorý je domáca úloha pre budúci rok, je, že budeme tlačiť na to, aby štát ušetril na bonifikácii hypotekárnych úrev v tom zmysle, že dneska e, ich bonifikuje dvoma percentami. Budeme tlačiť na banky, aby si oni zo svojich marží e, tie 2% dali, aby ostali úvery pre spotrebiteľov rovnaké, teda hypotekárne úvery. Do akej miery sa to podarí, neviem, ale uh, e, celkom zjavne štát mieni využiť všetky páky na to, aby uh, e, skrátka menej vyberali z nášho prostredia a od našich sporiteľov a aby sa viacej podielali, keď tu nás sú, aby jednoducho ich profitabilita bola podobná, ako je v domácich krajinách. My nie sme Eldorado, kde oni budú rýžovať, E, v prípade, keď vládla pravica, tak banky boli nedotknutelné a každý, kto čo len e, závan vetríčka bo vánku dal proti ním, tak bol e, z arci nepriateľa a arci Krista, anci Krista vy, vy, označení okamžite zrušili osobitné zdanenie, teda sektorové zdanie a tak ďalej. E, my sme vrátili bankový odvod a budeme tlačiť na to, aby sa k spotrebiteľom správali slušne. Tak já jenom ještě vyzvu posluchače, aby vydržel na, na lince, protože a, eh, jenom dojedeme tento mail a hned mu dám slovo. A jenom Romane, teda ještě než dám slovo Vlkové, aby mohl zareagovat na banky, tak ještě druhá položka, tady kterou eh, napsal posluchač Palo, tak jsou pojišťovny. Takisto poisťovne tiež majú v absolútnej väčšine zahraničnú majetkovú účasť, tam sa tuším zvyšuje z 8 na 10, eh, v podstate nejaká daň, samozrejme pravica kričí, takisto profitabilita poisťovne na Slovensku je vyššie ako v domovských krajinách, nie je to v poriadku. My nebudeme Eldorado, kde budú vyťahovať zisky, musia mať rovnaké podmienky ako v domovských krajinách. A takisto budeme chcieť viacej e, ich zdaniť. Tak koľko banky a poisťovne tam nejsou, píše poslúhač. Hmm. Eh, je tam speciální daň, ale k tomu, co říká Roman, eh, bohulibej úmysl, těžký provedení, nakonec banky pokud na ně navalíte daně, tak já si myslím, že to stejně dostanou eh, z obyčejných slovenských zákazníků nějakým způsobem, třeba přes poplatky. Jo. Ale mm, eh, já bych je spíš nutil k tomu, aby banky investovaly část svých zisků na Slovensku právě do těch, do těch eh, sektorů činnosti s vysokou přidanou hodnotou. To znamená, aby svý výpočetní klastry převáděli na Slovensko, ne aby slovenská dcera platila za výpočetní služby a, a spoustu e, podobných služeb mateřské centrále, ale aby naopak mateřská centrála přeložila výpočetní středisko na Slovensko a platilo, platila slovenské dceři. Nevím, jestli to, je, jestli to je proveditelný, ale rozhodně bych přemýšlel v tomhle smyslu, to je všechno. A pojišťovny? Vlastně stejná a pojišťovny, to, to je to tež, to, to je to tež. Dobře, tak eh, další položka, kterou nám palo, jsou výrobcové zbraní. Romane, na Slovensku. Tam, eh, my téma. Teda. nemali s tím problém a tlačili sme na to, aby bola sekt... Ak už teraz má byť, je vojna na Ukrajině, zbrojovky majú obrovské zisky, ktoré sú ako uh, eh, vynimočné a málo kedy sa opakovateľné. To je to, čo aj vy ste mali tax fall, teda akože mm. osobitnú sektorovú daň. My sme na to tlačili, uh, E, samozrejme, pravica okamžite vrieskala, že my ich máme podporovať a nie ich dusiť a tak ďalej. E, tam je veľký problém, že <laughs> ich veľkým zastancom je veľmi silná politická figura Kaliňák e, my budeme sa naďalej snažiť urobiť špeciálnu sektorovú daň, aby sa zbrojovky minimálne pokiaľ je konflikt na Ukrajine zdaňovali podstatne viacej. Ak už niekto zarába na zbraniach, tak nech aspoň časť toho profitu, alebo väčšia časť, než je to teraz, sa dostala aj do štátneho rozpočtu. Eh, za mne, za mne jasná správa, chválihodný úmysl. My v České republice jsme měli Winfoltax na e, banky, měli jsme to na e, dodavatele energie, ještě pořád máme, ale zbrojařů se to nějak netklo. Jo. To je eh, e, prostě nadměrný zisky díky válce, ale bez zbrojařů u nás v České republice. Tak další položka sociální sítě jako Facebook a YouTube. Je to, je to uh, Šalitro, štátny tajomník na míry prišiel s takou, s takou iniciatívou. E, zase je to troška problém, lebo oni majú extrémne e, sofistikované a veľmi agresívne e, daňové optimalizácie Meta, Amazon, YouTube a všetky tie akože nadnárodné spoločnosti, tzv. digitálne platformy. Sú štáty, ktoré ich zdaňujú, ale je to veľmi ťažké. Pamätám si na súd, kedy Írsko mal, bolo veľmi benevolentné a potom Európska únia donútila teraz neviem, či to bolo Meta, teda Facebook, alebo niekto iný, aby sa zdanil s mnoho miliardovými sumami. A veľmi ťažko sa zdaňujú tieto giganty. A situácia je taká, že tam by mala byť nejaká celovská, celoeurópska e, regulácia, lebo Európa si vie s nimi e, poradiť. E, tak malé štáty ako je Slovensko, majú oveľa väčšie problémy pri zdaňovaní týchto, týchto digitálnych platformiem. Uh, ja môžem povedať za ministerstvo kultúry, že my pripravujeme zdanenie nelineárnych televízií, to znamená HBO, Netflix a podobné. Uh, máme európsky model a mienime ich zdaní v tom, že budú platiť odvod do audiovizuálneho fondu. Uh, Najlepšie na tom Francúzsku, to má 5,15% z obratu, my chceme aspoň okolo 2%, aby vraceli to, čo vyberú z našich eh, sledovateľov a divákov, aby, aby vrátili to či už koprodukciami, alebo teda priamým fondom. Všetci vysielateľe, všetci distribútory platia od do audiovizuálneho fondu a toto mienime urobiť aj s týmito nelineárnymi televíziami, tak je to štandard a teda Slovensko určite za ministerstvo kultúry bude, bude teda už sa pripravuje legislatíva. čo sa týka Miri, e, Šalitroš navrhol ten e, zákon a samozrejme tam bude treba nejaká negociácia, ale v priebehu budúceho roku by mal vstúpiť. To boli tie tri e, opatrenia, ktoré sa nebudú dať stihnúť k 1.1.26, ale v roku 26 by mali tieto tri opatrenia nastať, alebo teda sa pripraviť. Tak digitální daň u nás? E, no, e, jediná cesta je tady Evropská unie a připojit se, e, připojit se k tomu, pokud Evropská unie si troufne uvalit na ty velký poskytovatele hm. digitálních služeb nějakou daň. Já se obávám, že po tom plazení se ve Skotsku před Trumpem je to nedělatelný, takže e, Slovensko nemá solo šanci, jak přesně jak říkal Roman. Tak a poslední položka obchodní řetězce, jako jsou Tesco a další. Velké téma. Áno, toto sme mali. My sme najprv chceli tzv. E, dane Robina huda. U nás je taká absurdita, že máme obrovské obchodné reťazce typu Tesco, Kaufland, e, teraz už aj Biedronka a neviem čo všetko, ktoré majú Eh, obrovské miliardové obraty a majú extrémne nízke v jednotkách miliónov dane. A oni to a vieme aj presne tie nástroje, akým oni e, agresívne daňovo optimalizujú pred zdaňovacím obdobím nejakú časť e, tovarov vývezu špekulatívne do medziskladov v zahraničí a urobia rôzne účtovné operácie a preto keď ich nevieme zdaniť štandardným spôsobom, tak e, mali sme jeden návrh, aby išli podľa obratu, percento z obratu, aby to platili, lebo to sú naozaj že smiešne sumy, ktoré platia, alebo potom e, chceme urobiť eh, druhý spôsob, aby to bola aspoň obecná daň, aby obchodné reťazce e, platili osobitnú daň z majetku pre obce. Že ak niekto platí, ja neviem, za byt alebo za dom nejakú sumu, E, tak aby tieto obchodné reťazce mali nejakým koeficientom navýšenú tú sumu, aby aspoň samozprávy z toho mali niečo. Toto sú e, nástroje, ktoré chceme. Už v 16.20 sme to chceli e, za, e, zaviesť, ale bol obrovský tlak. Tam si treba povedať, že tie nadnárodné e, koncerny a tie, tie reťazce sú e, teda nie slovenské, väčšinou sú nemecké na slovenskom trhu, či už Bila, Kaufland, Lidl a podobne a majú veľký vplyv a e, urobili obrovskú antikampaň, takže vtedy sa to celkom nepodarilo, ale stále to máme v programe a minimálne, e, možno, že tie dane Robina Huda e, sa nám nepodarí zaviesť, ale minimálne chceme, aby boli osobitným koeficientom zdanené, aby aspoň e, prispali k rozvoju samozpráv. Chceš k tomu, chceš, chceš k tomu hraběcí da, radu, Romane? No, hra, hra, Hraběcí rada zní zavést speciální daňový pásmo pro daň z nemovitosti pro řetězce na jejich parkovací plochy. Jo? Prostě, ano. hele, když mají 90% nebo 95% eh, obratu v potravinách a v těch dalších sortimentech na Slovensku nebo v Čechách, tak s nima nic v podstatě neuděláš. Ale když jim zavedeš, když jim zdaníš vysoce parkovací místa, no tak, eh, tak jako to bude, to bude prostě úder, na který budu muset reagovat. Nějak. Třeba, eh, třeba potom budou vstřícnější. No určitě chceme robit tlak, to je jasné. Tak pánové, musíme dát tedy slovo posluchači, ještě jednou se mu tedy omlouvám a věřím, že na lince zůstal, aby se mohl ptát, tak eh, pokud se slyšíme, dobrý no, večer, máte slovo. Halo, počujete ma? Ano, počujeme. No, 20 minut má naháte čakať. Mám zhruba tak 4 sem. veci. No, podpora Ukrajine 1 miliarda. Kontrolný slovenský národný úrad v zdravotníctve sa stráca 2 miliardy ročne. Potom v Čechách a na Slovensku je 470 tisíc zamestnancov ako úradníkov. Čechov je dvakrát toľko, čiže 100 tisíc úradníkov na Slovensku môžete prepustiť hneď. To je všetko. Budem počúvať. Dovidenia pohode. Šuta Eštok, Šuta Eštok e, išiel a na polovicu znížil e, podporu pre tých, e, ktorí tu prišli a samozrejme tie veci, ktoré boli na začiatku, že sa im preplácilo ubytovanie a e, skrátka dneska absolútna väčšina z nich sa musí zarábať. E, sú nejaké výnimky pre e, matky s deťmi e, alebo teda pre dôchodcov, ale to sú nejaké výnimky. Každopádne E, nikdy e, v podstate ako ten počet e, utečencov je, teda nových utečencov je stále menší. Značná časť sa integrovala, akože naozaj oni dneska už nie sú tak obrovskou uh, položkou. Naopak, teda ekonomia hovoria, že vlastne ich ekonomická bilancia je pozitívna, lebo väčšina z nich sa zamestnala a teda prinášajú nejaké hodnoty. Že ak niekto si myslí, že nejakým spôsobom strašne nás akože zaťažujú, nie je to celkom tak. Čo sa týka uh, zdravotníctva, určite 2 miliard, miliardy tam nie je čierna diera, ale naopak my robíme všetko preto, aby tam bolo čo najmenej, uh, teda aby tam čo najmenej dier bol a plátame to. A konečne máme ministra, ktorý má tú ambíciu, je kompetentný, má špičkových odborníkov a samozrejme jeho politický horizont je obmedzený, nemá celý mandát, prišiel po roku, ja verím, že sa mu podarí čo najviac a my na to dáme teda mm, pozor. Čo sa týka úradníkov, predstave 100 tisíc úradníkov, treba jasne povedať, štátny zamestnanec ne, nerovná sa úradník. Najviac štátnych zamestnancov sú učitelia, čiastočne potom policajti, hasiči a tak ďalej. Tých akože kór, takých tých e, ostrých úradníkov je rádové do 20%, ani toľko, možno 17-18%. To znamená, že e, naozaj tam sa, tam sa nejaké obrovské množstva nedajú. Druhá vec je, že samozrejme máme nejaký populačný ročník, že treba možno zlučovať školy, že, že máme e, počet e, študentov e, sa od za 30 rokov dostal na polovicu ale počet uh, učiteľov je stále 75%, čiže nie je priamo úmerný a tak ďalej, čiže aj optimalizácia škôl má uh, nejaké rezervy, všade sa niečo dá robiť, uh, ale tá platová obálka sa nemá zmenšiť, lebo zase E, veľa učiteľov bolo nízko platených, radšej máme menej, ale vyššie platených a tým pádom, aj keď ich bude menej, tak ten objem financií bude veľký a tak ďalej. Neexistujú ľahké, jednoduché riešenia. To, čo sa hovorí, že to ovocie, ktoré je dolu a rýchlo pozbiera to, že je dávno vyzbierané. Teraz už keď hľadáme úspory, ide to veľmi stúha, veľmi ťažko, ale samozrejme stále ich hľadáme. Áno, boli to, ale také niečo to neexistuje, že jedným šmahom len tak ľahko sa urobí. E, rýchle a jednoduché riešenia už neexistujú. Hm? Tak koľko? Tři, tři nápady další? Nebo? Ne, nemám, nemám žádný další nápad, akorát tomu panu posluchačovi bych chtěl e, vysvětlit, že když je Česko dvakrát větší a má dvakrát víc úředníků, tak e, že to nemusí znamenat, že Slovensko může, nebo když Slovensko má o něco jako víc, aby to bylo dvakrát, tak to vždycky nemusí fungovat na základě aritmetiky. Zkrátka, e, abych to vysvětlil, když někdo na Slovensku bude úřad, který bude mít agendu, já nevím, vyřizování loveckých lísků, tak tam bude muset být jeden člověk. A v Česku tu samou agendu vyřizování e, loveckých lísků dělá taky jeden člověk, protože víc, víc toho tam není. Nelze na Slovensku mít půl člověka. To, to prostě nejde. Čili e, matematika je fajn věc, já mám čísla rád, ale ne vždycky platí. Tak eh, další mail posluchačka Tereza, autorkou a čtu tedy Dobrý večer, pánové. Často se stává, že vyslovuji kritiku vůči postupům této vlády, které je i pan Michalko součástí. dovoluji si to proto, protože jsem její volička. On ví, že voliči této koalice čekali něco jiného. Problém vnímání konzolidace lidmi není v tom, že bychom nevěděli, že je třeba, ale proto, že ti, kteří to způsobili, se nám smějí do obličeje. Ona to napsala tedy expresivně, ale takto. Ale o jiném jsem chtěla. Dnes jste si zmrazili platy na dva roky a i paušální náhrady, aby se s e, těm nízkopříjmovým, které jste v té státní správě platy zmrazili, ukázali, že vy se budete spolu podílet. Přijdete na ročním příjmu o tolik, kolik tyhle lidi vydělají za tři měsíce. Fajn. A když se za dva roky platy zase rozmrazí, všichni budou vřískat, o kolik vám ty platy zase vstouply, protože se vynásobí trojnásobkem aktuální průměrné mzdy a ten nárůst bude značný. Já si myslím, že je to úplně zlá cesta. Já jako zaměstnanec chci, aby se dodržovali zákon o odměňování a dali mi to, co mi podle něho patří a nevidím problém v tom, že vám stoupnou platy podle zákona. Spíš by jsem viděla cestu e, ve zrušení paušálních náhrad, protože třeba panu Huliakovi a ostatním je třeba vysvětlit, že i plebs musí chodit do práce oblečený, často si musí platit služobné nebo vzdělávací cesty a tak dál. Myslím si, že plat poslance výšku trojnásobné průměrné mzdy by měl na tyto výlety stačit, protože předpokládám, že oficiální cesty jsou přece jenom placené ze státního. Takže je to jenom takový návrh. Pěkný večer, Tereza. No, ako je to zase v dvoch rovinách. Ja takto, niekedy veľmi dávno sa robili paušálne náhrady. Uh, viete, nebudem to vôbec obhajovať, uh, ja verím v súdnosť ľudí. Uh, samozrejme, že paušálne náhrady ani zďaleka ne všetci použijú v plnej výške fakt je len ten, že e, keď ste zamestnanec, idete na služobnú cestu, tak samozrejme vám preplatia cestiak, preplatia vám pohonné hmoty, e, máte firmný telefón, ak to používate na ono, toto nič poslanci nemajú. E, a na toto pred xx rokmi sa dalo. Sú ľudia, dovolím si tvoriť, že v čase volebnej kampane, keď cestujeme e, po celom Slovensku, sme v hoteloch, v podstate platíme si pohonné hmoty, všetko možné, tak vtedy sa tie paušalé náhrady možno aj do, do, do posledného centu vy, teda využijú a samozrejme cez rok alebo cez e, iné sa nedočerpajú a povedalo sa, že sa nebudú vyučtovávať akože na konkrétnu položku, ale dá sa nejaký paušál, ktorý áno, bol možno celkom uh, štedro vy, vydefinovaný alebo teda uh, vypočítaný. Čo sa týka tých ostatných vecí, ja som rád, že v podstate viac menej povedali, že tieto zmrazovania... My to, prečo to zmrazujeme? Pretože E, my nemáme dosah na to, čo bude po našom volebnom období. My do konca nášho volebného obdobia sme to zamrazili. Je to nejaký výraz solidarity. Čo urobi ďalšia vláda, nevieme. A nebudeme potom uh, vešať bulíky, že my dokážeme ovplyvniť, čo bude po našom volebnom období. Čiže tam už je to na ľuďoch, koho si zvolia, či budú ďalej pokračovať takto, či už nebude konsolidácie, či bude rast, to už nechám na, na, na tieto veci. No a ako toto je taká téma. Ja som uh, v zásade za to, aby sa do automatu, ktorý bol pred 30 rokmi celospoločenským koncenzom nejakým spôsobom priadne nezasahovalo a tieto veci. A úplne som proti tomu, aby boli také, že na dobu neurčitú alebo podobné. Jednoducho, keď je raz nejaká dohoda, že takto je to má byť zadefinované, nech to takto zadefinované je. Takže toľko k tomu. Tak máme posluchače na telefonu, ale blokuje si chceš ešte k pani Tereze? Ne, nechce, nechci. Tak v tom případě uh, do naší debaty posluchače, který opět čeká na telefonu. Tak dobrý večer, slyšíme se? Áno, príjemný dobrý večer, Jana z Bratislavy. Ja si dovolím nadviazať na tie sviatky a aj trošku na tie platy. E, čo sa týka tých sviatkov, e, samozrejme, že to je na slovenskej scéne, možno, že teda aj na v českej. Na Slovensku bolo úplne jasné, že tu máme neskutočne veľa voľných sviatočných dní. A nik z politikov, teda z poslancov, nevytiahol, keďže teda KDH je ešte aj za tie tri krále, alebo proti zrušeniu voľného dňa na troch kráľov, že v Taliansku je štedrý deň pracovným dňom. Tam bežne sa ešte kupujú darčeky o 8. večer a tam ani štedrá večera v tom poňatí, v ktorom bola aj v bývalom režime, u nich nie je, tam je e, sviatočná, vianočná, e, teda vianočný obed na ten, e, ako v Čechách sa hovorí Boží chod a u nás teda, keď to berieme cirkevne, tak na Božie narodenie. Takže vlastne neviem, čo tu je komu naprieč, keď teda aj tie tri krále, no tak ja nemám nič proti tej religiozite, ktorá si uctieva tie rituály svoje, ale tak je tu kde kto ešte, ktoré si uctieva rituály, ale aby som to skrátila, dokonca ani veľkonočný pondelok nie je v Taliansku voľným dňom a ten bol ešte aj za komunistov. Takže e, toto by asi bolo treba rozobrať a riadne argumentovať aj KDH-kom, a myslím, že aj tie iné sviatky, že nikomu by až tak nevadilo. A to je teda jedna taká malá poznámka, neviem, komu som to mala povedať, možno pán Michalko to tak niekde aspoň pri nejakých diskusiách použijete. A druhá vec je, to vám poviem na rovinu, že e, dolu, medzi ľudom, vy ste už trošku teda inde, je jednoznačne e, nebola aj tak tie poslanecké platy, keď sú zmrazené, to je úplný výsmech. Tie poslanecké platy sú enormne vysoké, ale tie ste zdedili, takže tam nie je o čom diskutovať. Ale čo viacej vadí a čo nie až tak veľa ľudí vie, sú veľmi vysoké náklady na asistentov, na e, prevádzkové kancelárie, ktoré No, ja nebudem teraz hovoriť, ale aj vy o tom veľmi dobre viete a posluchači, ktorí si to môžu overiť. Nie všetci majú poslanecké kancelárie na hore v ľavom krídle hradného nádvoria, ale majú ich kde kade. Akože sa tým pádom na stranických centrálach e, grup, zosumávajú peniažky aj za prenájom poslaneckej kancelárie. Takže ľudia už trošku teraz, keď je tá konsolidácia v takomto vare, tak sú veľmi predráždení pretože ak pán poslanec si nevie sám za ten plat, prípadne zaplatiť právnu radu, tak na čo mu je asistent, ktorého, e, dá sa povedať, vzdelanie je takisto nečitateľné a nakoniec e, mnohé poslanecké E, asistentské miesta sú len za pomoc v kampanii, za to, že sa nedostali na kandidátku. Takže toto sa všetko medzi ľuďom vie. A nezmeníte to určite, ale ja si to dovolím povedať aj tým, ktorí o tom nevedia. To je teda asi takto. Um, môžete o tom diskutovať, len ešte jednu malú prozbu. Ak budem ešte niekedy diskutovať aj o programovej službe a e, nejako tak <laughs> viem, že sa aj to už možno poznajú aj poslucháči, poznáme dlhšie, prosím vás, nezverejňujte, nie že nezverejňujte, ja to za to moje prízvisko nehambím, ale nejako sa nepatrí. Myslím, že stačí to krstné meno. No a tak samozrejme ešte, keď dovolíte poslucháči, ospravedlním sa. Ja si to nemôžem odpustiť. Osobitne. Všetko dobre doplne. Ďakujem a pekný večer. Hezký <laughs> večer, pani Janku. Dobrý. Tak, Volku, ja, počkaj, počkaj. Ja, řekne, ne, slovo jasne, dám, Volk, Volk, jasné. No. No, e, zdravím paní Janku, mám radost, že jste se zase dovolala a předpokládám, že to nebylo, nebylo na mě, to, to zveřejnění e, příjmení. Já si nejsem vědom, že bych, to, eh, že bych to někdy udělal a jestli, tak se za to hluboce kaju a omlouvám, protože já si svý zdroje chráním všechno a zbytek je, zbytek je na Romana. Dobre. Ja chcem možno vysvetliť, ako to s tými asistentami. Takže predovšetkým všetci poslanci majú v teda prihrade poslaneckú kanceláriu a je potom na nich. Oni majú nejaký fixný rozpočet na asistentov a kancelárie. A oni si môžu rozhodnúť, e, niekedy bol E, Gabura, ktorý mal 11 asistentov, ale vlastne to nie, že mali nejaký štandardný plat, ale sumu, ktorú mal asistentov, mohol rozdeliť. Potom sa hovorilo, že to je bizár a urobili maximálne troch asistentov, ale všetci majú rovnaký rozpočet a je na e, poslancovi, že či si bude z toho rozpočtu čo má na asistentov platiť aj kanceláriu nájom. Napríklad, keď, ja neviem, pochádza mimo Bratislavy, keď je niekde z východu alebo z Kisúc a o to menej potom dá tým asistentom alebo dá iba jednému asistentovi. Čo sa týka asistentov, sú ľudia, ktorí naozaj sú čiste fiktívni a je to kompenzácia za niečo a sú niektorí napríklad, ktorí robia, a v mojom prípade sociálne siete, e, fotia, krmia tie veci, robia vizuály a v podstate komunikujú e, s týmto. Plus mi dávajú podklady, ja teda naozaj chodím dosť často do médií a potrebujem aspoň do nejakých test dostať podklady, aby som mal informácie a na to potrebujem potrebujem e, nejakú, nejakú pomoc, pretože e, a teraz teda úplne, lebo naozaj som extrémne vyťažený a už nestíham a niekedy, ja už nemám ani program, lebo niekedy mám 5-6 stretnutí, aby som sa v tom vyznal, tak niekto mi to musí naozaj akože naplánovať. Uh, takže môžem povedať, že teda minimálne u mňa e, nerobia zadarmo. Akože naozaj sa snažia a, a nejaká dôvera tu je a teda zarobia. To, čo robia, nedostávajú zadarmo. Naozaj to nie je trafika v zmysle, že za zásluhy neviem o čo. Hm. takisto e, nikto mi nikoho nenutil, nikto nežiadal odo mňa, že toto je zaslúžili straník, daj ho tam. Ale ja nehovorím, že také niečo sa nestane. Možno v iných stranách, možno starí straníci takto robia. Takže áno. No a <clears throat> e, je to teraz štandard. V, do roku 2000 alebo 99 neboli asistenti, potom boli. Nehovorím, že to skvalitnilo. Zase viete, to je tak, že extrémne individuálne. E, sú ľudia, ktorým e, pomôžu k skvaliteniu poslaneckej práce asistenti a sú takí, kde to naozaj nevidíte žiaden rozdiel. A, a to potom je už na tých ľuďoch, či to, či to dajú alebo nie. Každopádne je to absolútny štandard, keď my myslím v európskych parlamentoch, keď si zoberte Európsky parlament, tak tam je rozpočet 20 tisíc na, na asistentov a naozaj majú ich 5-6. Uh, takže to je, že úplne iná káva. Uh, neviem v krajinách Európskej únie, úplne do detailov nepoznám, ale viem, že aj v Česku, aj v Maďarsku, aj v všetkých okolitých krajinách sú takisto asistenti uh, ak niekto uh, to bere vážne a neprišiel si to odsedieť, tak je to pomoc, ktorú, ktorá zefektívne jeho prácu. Ak je niekto, kto si príde osedieť, ja nehovorím, že nie sú ľudia, ktorí to majú vyložené ako trafiky, ale to už je potom na svedomí aj tej strany, aj toho človeka, že dobre, tak prišiel si tam, uh, niečo si si dosiahol, ale potom naozaj nemáš čo robiť. Takže zase, aj v tomto by som bol pri posudzovaní veľmi E, individuálny. E, v niektorých prípadoch to tak je, v niektorých to tak nie je. Já jenom hm, teď, když tady Roman mluvil, tak jsem jenom velkou mrknul na kosu na dnešní pozvánku <clears throat> a stojí tady předposlední věta, že nepochybuje, že si to paní Zuzana, paní Janka, bez příjmení, Richard z Galanty a ještě další, a takže si to velmi užijí. takže paní Janku si podle mě jmenoval, ale bez příjmení, takže můžeš mít čistý. No jistě, no, no, vím. Čisté svědomí, Asi, takže... Já si svoje zdroje chráním a e, jména normálně nepíšu a udám absolutně. Jo. To, tak. A když jsme udám, tak právě posluchačka Zuzana přispěla do dnešní lace následujícím mailem. Dobrý večer přeji všem. Romane, chtěla bych se zeptat, co je pravdy na tom, že i ministři této vlády měli momky a proto se nic nevyšetřuje v souvislosti s, původ, eh, s podvody Matoviče a jeho kamarádu okolo rozkrádání počas pandemie. Andriána Infovojně povedal, že už má informace o tom, kteří ministři to byli a teď, když to bude mít potvrzené, tak to dá ven, takže se tomu stejně nevyhnete. Předpokládám, že hlasáci jsou v tom až po uši, kdy, protože dnes už zase vřískali o ohledně Kotlára. Pane Velkou Huliak je primitiv non plus ultra a není dobrovolně v politice, protože je ministrem na základě vydírání. A to je druhá otázka, jak to bude s tím zdaněním hazardu, protože Huliak to má v portfoliu. A jinak samozřejmě, že lidé vykřikují, že to je málo, co si snížili politici platy. K tomu se já nevyjadřuji, je oveľa víc problémů, které se neřeší, například takový Makaraf STVR a jiní exoti. S pozdravem Zuzana. Tak poďme postupne, e, to znamená, že Uh, eh, počkajte, si pozriem, aha. Uh, čo sa týka momiek, Momky. Uh, určite vieme, a je to všeobecne známe, že štátny tajomník uh, za Matoviča mal desiatky momiek. To je všeobecne známe. Ja osobne neviem, ktorý z súčasných ministrov, či už z hlasu alebo z koho, takmer vylúčujem, že by to mohli byť z sns mali momky. O tom naozaj neviem, ale nemám s tým najväčší problém. Ak Adrian vie, nech to zverejní a nech povie, koľko za akých e, okolností brali, e, ako sa akože nabaľovali na, na tomto období. E, Najvyšší kontrolný úrad robil hĺbkové analýzy ohľadne tých momiek. Všetky zistenia išli na OČTK a tam naozaj to smrdí. Veľa ľudí kontroluje, teda kritizuje Kotlar, že toto mal robiť, ale on nemá ten aparát. Na to je teda oveľa kompetentnejšie NKU, čiže keď Andráši toto robí, nech to zverejní. Ak má Adrian tieto veci, nemám s tým problém. Čo sa týka Huliaka, bol som na koaličnej rade a naozaj on, on začína vydierať, on má teda troch mm, poslancov. Ak by prezident nevymenoval uh, Radačovského, tak štyroch, čo už je blokačná menšina a e, bohužiaľ naučil sa tak troška vydierať, ale robiť neprimaré nátlak. E, on si povedal, že on nedovolí zdaniť hazard viac ako 1%, čo je nič. E, vieme, že je veľký spor medzi Tarabom a ním. E, aj nejaké už ústupky musel byť, e, teda dať. E, jeho poslanci poslali návrh zákona, ktoré podáme hrubo protiústavný a ktorý má e, zabezpečiť, aby štátne kasína mohli ísť bez do odobrenia samozpráv, čo je podľa mňa hrubý zásah do kompetencií samozpráv E, bolo by to neskutočne drze. Vieme, že v komunálnych voľbách je veľká téma hazard. Či tam bude, či e, mu dajú licencie, lebo naozaj rozbíja to rodiny, robí to životné tragédie. E, zobrať samozprávom takúto e, kompetenciu výraz obrovskej arogancie. Nakoniec to musel stiahnuť, ten e, poslanecký návrh zákona, pod ktorý sa mimochodom podpísal aj, aj Radačovský a teda má ísť nejaký vládny a tam podľa mňa takéto veci e, už asi nebudú môcť byť e, a prejde to k štandardným MPKčkom, teda medzirezortným pripomienkovým konaním, všetkými ostatnými vecami, takže, e, takže uvidíme. Veľmi ma neteší, ak by vydieranie malo byť úspešné. Ja si myslím, že treba zdaniť adekvátnym spôsobom hazard a mm, problém je v tom, že on používa metódy, že máte problém a ja vás zablokujem. No tak toto je naozaj veľmi zlé a takýto princíp e, v politike naozaj, podľa mňa, ak e, niekto funguje takto v politike, tak dlho v nej nevydrží. No a e, tie ostatné veci, Makara v STVčke, no tak e, <clears throat> bolo teraz, bola generálna riaditeľka alebo takto je, ja to tisíckrát poviem, poviem to tisíc jedenkrát. E, je etická rada. E, sú tam ľudia ako Edo Chmelár, je to všeobecne známy človek, e, nie je problém sa na ho nakontaktovať. Za Maticu je tam Maroš Smolec a tak ďalej a tak ďalej. Všetky inštitúcie, církevné a tak ďalej majú ľudí, ktorí budú dávať podnety Rady STVR. Sú verejne známi členovia Rady STVR E, bola riaditeľka Flašiková na výbore, kde dávala správu o činnosti STVR, aj keď to bolo za druhý rok 24, e, kedy tam nebola. Ale povedala takú dosť oportunistickú vetu, že e, verejnoprávna televízia STVR je a prejavuje sa to aj v tom, že teda žiadni ľudia neodchádzajú a naopak odchádzajú z Markízy, ja neviem kde. Ja čakám na 6. oktobra, kedy sa má predstaviť nová vysielaca štruktúra Eh, pani Flašiková striktne odmieta eh, akékoľvek intervencie eh, politikov a jediný, s kým je nútená komunikovať, sú radní. Viete, že zastupujúci šéf rady je teraz Machala a, a sú tam x ďalších ľudí, aj známych. Pani Koprena stala televízačka a plno ďalších ľudí. To sú presne tí ľudia, kde im máte dávať a E, svoje podnety, alebo dávať na etickú komisiu, kde práve títo ľudia, ja, jeden člen rady konzultoval, že či má byť Edo Chmelar, ja som povedal, že samozrejme, že to je verejný intelektuál, ktorý sa má prečo vyjadrovať a má dávať podnety, takže títo ľudia e, by mali nejakým spôsobom dávať nejaký, nejaký e, nejaké persóny už sú aj v, v éteri, E, Anka Žitna sa má dostať e, do radov STVR, to znamená, je to známa moderátorka, ktorá musela kvôli nekonformnosti od istá trojky, e, kvôli cenzúre, povedzme to tak, tak tá príde do STVR a bude tam ešte viacero ľudí, povedzme a hodnoťme to po pol roku, budú tam nejaké nové diskusné relácie ohľadne zahraničnej politiky, verím, že je moderované nejakým serióznym človekom, Uh, ja mám tiež svoj typ, akí ľudia by mali prísť uh, a som troška frustrovaný, ale uh, jednoducho riaditeľka televízie veľmi dobre vie, že nemáme žiadne páky na ňu a uh, kto má páky, tak si je rada STVR. Takže naozaj my sme tam dali ľudí, ktorí sme ťažko a dlho vyberali. Nie sú tam červíky, ktoré sme zastavili a títo ľudia majú jediné relevantné kompetencie niečo s tom urobiť, počkajte troška a, a potom po 6. oktobri alebo po prvom pol roku jednoducho potom e, všetky svoje výhrady sledujte alebo smerujte na tieto inštitúcie osobitne tá etická komisia, ktorá je novozriadený orgán, je práve preto, aby sa kvalifikovane zaoberali vašimi podnetmi. To znamená, to sú presne tí ľudia, ktorí majú mandát, ktorí zastupujú celé spektrum spoločnosti a sú kompetentní, aby dávali podnety rade. Tak pokud chceš, ne? To bylo. Paní, tak pani Zuzana reagovala na tebe, takže proto a jenom to Roman mluvil, tak eh, paní Zuzana poslala ještě druhý mail, které mi letos vysvětlil. Dobrý večer, přeji, reagují na paní Janku, co se týká poslaneckých asistentů. Je vrchol, že asistenti eh, vydělávají 4100 měsíčně a ještě k tomu namísto toho, aby seděli v base, tak je od čerejška asistentem Bajoholečkovej Hamran, asistentem a, za, a zarobí 102 tisíc. Všechno je uvedené na stránce Národně do Slovenské republiky a věta Roman uvedl minulou relaci eh, příjmení paní Janky s pozdravem Zuzana a tak keď som, tak sa ospravedlňujem, bolo to podvedomé alebo tak, keďže sa roky poznáme, ale nemyslím si, že nejak, dúfam, že z toho nemá nejaký problém. Navyše ona je v verejnom priestore, je to známa aktivistka, ale dobré. E, nebudem teda, budem si dať na to pozor, ak teda sa to náhodou stalo, ale nesom si toho vedomý. E, a čo sa týka e, tých e, platov, to je sumár za troch asistentov a e, kanceláriu. To znamená, že to nie je tak, že každý asistent má takúto sumu. E, väčšina má tretinu tejto sumy. Ak má ešte ten poslanec kanceláriu, tak samozrejme nájom ide dolu. Čiže to je sumar na všetky e, náklady, ktoré s tým súvisia. Ale áno, je pravda, že e, pán Hamran je tam. E, zobrala si ho asi na pokyn, e, možno Grelinga alebo neviem koho, a je to absurdné, e, ale dobre, je to Saska, no tak e, tam sa nemám čo čudovať. No tak e, ja teda verím, že Hamran bude raz, teda takto pre všetkým verím, že nikdy nebude ministrom vnútra a že sa nedostane do parlamentu, aj keď no, pri Saske človek nevie, ale možno, že ten rozbroj, ktorý robí teraz Ciganíkové ohľadne, eh, ako Najväčší by Slovensku poslúžil súdy, keby založil vlastnú stranu, ktorá by konkurovala Saske. Tým pádom by obaja sa vy, e, vy, vyčmáchali a vyblokovali. Neviem, či to urobí. Ak by to urobil, väčšina mu vďaka. No a uvidíme, čo ďalej. No. A hovorím to, že si ho zobrala Holečková, asi musela a e, pri Saske ma nič neprekvapí, ale e, akože mal som koprivku z toho a naozaj toto je akože vrchol. A toto bude ale asi ten úplne, že trafikant. Že povedali mi, uh, máme takúto veľkú celebritu, má iba trojtisícový e, výsluhový dôchodok, tak ešte mu treba prisypať. No, tak v poriadku. Keď to Greling povedal a Horlečková ho uh, e, poslúchla, čo k tomu ja môžem dodať. Tak, další mail, jeho autorem je posluchačka, ktorý sa podepsal ako Talariko, vlku. Dobrý večer, dovoluji si opravit vlka. Fico eh, počas korony nebyl u moci, 50 miliard narobili jeho vlády v ekonomicky dobrých časech. Tomatovič platil kurz Arbeit, začala vojna a potom zdražování je prostě neporovnatelné. Této vládě jde o dobrou, je, eh, této vládě jde dobře jenom jedna věc, vys systematické rozkrádání o žobračování Slováků. Při všechné úctě by jsem na místě pana Michalka už nacvičoval evakuaci vrtulníkem podobně jako v Nepálu, když utíkala věrchuška před rozběsněným černým davem a ministra financí naháněli kde si v řece. To se nedělám srandu kritizovat moderátorku za to, že obratem vyvrátila Lež Gašpara, který se nejvíc přičinil o deficit, to považuji za profesionální a ne drze, tak to má být a to dodávám jenom k Vlkovi, posluchač Talariku. No tak eh, milí to. líto, eh, kdy odstoupila eh, vláda současného prezidenta kdy, kdy, kdy, to přebrali, kdy to přebrali tenkrát uh, eh, Matovič a spol? No v 20. roku. 20 mm. no. až 23 eh, do septembra 23 bola, čiže február 20, eh, alebo marec, marec 20 no. prevzali vládu a... Takže... No. Takže já jsem to, ja to špatně odhad, nebo respektive špatně odhad. Takže ten covidový nárůst nejde za Robertem Ficem. Ale ten byl okamžitě, v podstatě eh, během několika málo týdnů, tam bylo 10 miliard eur státní, nového státního zadlužení. Pak, pak, už to, pak už to jenom, jenom rostlo, až do konce jejich mandátu. Čili eh, vřele doporučuji podívat se opravdu na graf eh, toho, jak eh, se vyvíjel dluh Slovenska a pak se můžeme bavit o tom, jestli teda Fico zadlužoval nebo ne a kdo, kdo vlastně zadlužoval. A od té moderátorky, to nebyl profesionální výkon, to byla prostě drzost. Hold, máme eh, každý jinak nastavený mantinely pro to, co, eh, jak by se měl chovat moderátor, když si pozve hosty. No, jak to tak ja já... povedať? No, mám uh, povedať, ne, eh, povedať. No, od roku 12 do roku 16, keď bola jednofarebná vláda e, Smeru, bolo na plánu, že roku 2017 bude vyrovnaný rozpočet. E, miera konsolidácie za ministra financí e, Kažimíra bola taká, že všetko bolo naplánované a ten sa naozaj dostával k vyrovnanému rozpočtu. Potom sa ale stalo to, že v roku 1620 bola koaličná vláda a extrémne ťažšie sa potom začalo vládnuť v tom zmysle, že koaliční partnery mali svoje priority a znižovanie deficitu sa zamrazilo a nedostali sme sa k vyrovnanému rozpočtu. Čo sa týka zadlženia za Matoviča, samozrejme, že e, ono je v dvoch do istej miery, akože Kurzarbeit a tieto veci sú aj objektívne, ale on začal absolútne rozhadzovanie peniazy v zmysle atomoviek, e, masívneho vytierania nosov, e, absolútne nehospodárneho kupovania vakcín, e, testov, e, e, očkovacia lotéria, kde išli desiatky miliónov, ale predovšetkým absolútne zdecimoval nie covidovými nákladmi, ale jeho chorými nápadmi typu, že 700 miliónov dal na, na rodičovský bonus, e, ktoré zdecimoval e, samozprávy. Dneska chceme urobiť úsporu v výške 100 miliónov a už je to strašná hrôza. On bez minúťa ako dal 700, to ani zďaleka neboli všetky prostriedky, jednoducho pre hrubý, nekompetentný populizmus a naozaj e, v čase, kedy on preberal e, vládu, bol e, kumulovaný dlh Slovenskej republiky na úrovni niečo cez 40% HDP. Ten 40% HDP sa kumulovalo 30 rokov keď on odchádzal z vlády, bolo to 60%. Inak povedané, on zadlžoval rýchlosťou, ktorou sa 15 rokov sa akumuloval dlh, čo on robil za rok. V priebehu dvoch rokov urobil polovicu dlhu, čo 30 rokov sa akumulovalo. Zo 40 v priebehu e, dvoch rokov alebo troch sa urobil 60. To je absolútne neslychané. Kto toto nevidí, tak nevidí nič. Tak já přečtu další mail, poměrně ostrý v tomto ohledu. Pane Michalko, bohužel děláte všechno proto, aby se k moci dostali zpátky PS plus KDH plus hlas plus Olano. A to je fakt. Za údajně vaší konzolace za rok 2024 narostl státní dluh ze 68,9 na 77,6 miliardy. To je víc jako 8 miliard, to vám nevadí. Za rok 2025 si už stát letos požičal v rámci konzolace 6,6 miliardy, to vám také nevadí. Zaměstnancům zvýšíte odvod do zdravotní zdravotního pojištění o 1%, ale oligarchům podnikajícím ve zdravotnictví, Pentě, Agelu a spol nadále dovolíte, aby si z povinných zdravotních odvodů mohli vyčinit určitou částku penězí, tu prohlásit za zisk a ten vyplatit majitelům na jejich soukromé účty. Za rok 2023 eh, pojišťovna důvěra okolo 180 milionů, Union 5 milionů, eh, informace jsou symfovoiny od doktora Vysolajského. Abyste lidem dokázali, že budete šetřit na sobě, tak jsme očekávali, že si aspoň zdaníte paušální náhrady s rážkovou daní 10%, Nuž no to se asi nedočkáme, že? Bohužel Slovenská republika je už dávno na grécké cestě, ale panstvo se dále zabává, hoci republika se potápa. Co nám asi zoberou zahraniční banky, když všechno lukrativní už je v zahraničních rukách? Nevědno, jestli nám ještě zůstane aspoň ta voda. I když předseda NKU pan, pan Andráš je varoval před podvody, které se začaly už s akciemi okolo vodáren. No, tak najprv poďme k tej prvej veci Agel a podobne. Takže Zisk e, eh, eh, poisťovní, zisk súkromných investorov. Za prvé ficové vlády sa prijal zákon, ktorý e, zakazoval zisk poisťovní, respektíve viem si predstaviť, že z poisťovňou má tzv. správny fond, ktorý je cirka 4% e, objemu vybratých prostriedkov, ktoré sú miliardy, to sú obrovské prostriedky, takže aj tie 4% sú dosť a pokiaľ ten správny fond, ktorý má ísť na mzdy e, zamestnancov, revizných lekárov, budovy, neviem čo všetko, ak, ak urobia, že 3% a 1% je ich zisk, tak s tým by som vedel žiť. Čo sa ale stalo? Pravicové zurindovské e, hamby na poste ústavných sudcov povedali, že je neprípustné zakazovať zisk e, z poistevne. Že neexistuje taký ob, taká oblasť e, ľudskej činnosti, kde by bol zakázaný zisk. Hej? Lebo e, potom začali celospoločenské debaty o tom, že či aspoň v dôchodkovom systéme, alebo či je morálne ryžovať a vyberať si zisk z, zdrav, z poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda zisk v zmysle, že je to prietokový ohrievač a v podstate môže si zaplánovať zisk, pokiaľ sú čakacie listy, pokiaľ, e, ja neviem, e, e, nie je hradená inovatívna liečba a, a podobné záležitosti. Čiže to je... Ono, a ústavný súd povedal, že však e, v zásade je to možné, ak bude celospoločenská dohoda, ale príjmite ústavný zákon a zadefinujte si, že v oblasti zdravotníctva môže byť prísne regulovaný zisk e, s presne definovanými parametrami. A my sme x krát skúšali, že tak vy KDH ste kresťansko-sociálne učenie, však podporte ten zákon e, a dajte to do ústavy a tým pádom môžeme limitovať zisk poistovní. Nikdy sa nenašla ústavná vôľa, aby sme to dokázali takto zadefinovať a takto to dať do ústavy. Pokiaľ to není, je stále platný ústavný súd, ktorý zo pár hanebných dzurindovských sudcov ústavného súdu povedali, že limitovať zisk poistevne je neústavné, absurdné. To znamená, dokiaľ to bude, neurobíme s tým nič. Môžeme urobiť nejaké regulatívy, môžeme dať nejaké veci, ktoré ale môžu oni tiež napadnúť. Ja si myslím, že e, teoreticky by mohli poisťovne povedať, že Môžete si vyberať zisk, ak nebudú žiadne čakačky, ak e, v podstate liežba, ktorá je lege artis, to znamená, že je uznaná ako efektívna úspešná a ktoré máte nejaké kalkulačné vzorce, že napríklad na inovatívnu liežbu a tie nové lieky, môžete ich dostať e, od poisťovne preplatené, ak ja neviem, vám zvýšia kvalitu života, e, urobia dožitie 6 a viac mesiacov alebo niečo podobné. Toto všetko sú ale nie je vôľa. Pokiaľ toto ne, nenájdeme ústavnou väčšinou, uh, je bezúdnosť, ktorú Zurinda zabezpečil cez svojich padlých ústavných sudcov. A, uh, my robíme všetko preto, aby sme naozaj tieto veci uh, dali do nejakého rozumného tohto, čiže my sme tí poslední. My nemáme žiadnu expozíciu, nemáme žiadne väzby ani na Agel, ani na Pentu. E, nie sme, akože nikoho ne, nereprezentujeme, nie sme napojení na žiadnych oligarchov a nemáme prečo im slúžiť, takže my s tým nemáme žiaden problém. A tieto všeobecné rozkradačky a tak, akože nech to nech nie je konkrétny, ale my robíme, čo je v našich silách. Eh, chce sem tady teda jenom na ty vodárny, protože to jsem taky zaznamenal, ale ne nějak do hloubky. Eh, máme tuším ústavný zákon o tom, že voda je národné bohatstvo a ja neviem, e, vývoz vody do zahraničia, alebo tak, okrem minerálok, alebo tak, keď sú nafľaškované, je možné, ale napríklad viem, že na polsko-slovenskej hranici chcela nejaká firma, že bude e, nejakú minerálnu vodu e, v podstate pro, presúvať do, do Slovenska, teda do Polska, tam predávať, to, to bolo ústavne bloknuté. Na jenom paní Zuzana nám doplňuje, že eh, Vlku eh, přesně nastoupila vláda Igora Matoviče 21. března 2020 a už byly přijaté první opatření Pelegrínem. No, ano, tam bylo... Já si na něco takového právě vzpomínám, že Petr Pelegríny začal, eh, začal řešit covid, jo. A to, to byly první, první v, docela velký výdaje. Tak, jinak reakce teda, teda na posluchače nechceš, protože mám tady ještě jeden hmm. mail, který asi stihneme. Tak eh, dobrý večer, eh, příši, zdravím vás a píše ještě před relací a měl by jsem otázku na vlka. Nevím, jestli jde jen o hoax, anebo jestli se něco eh, děje, ale zachytil jsem, že v posledních týdnech zemřelo ze záhadných okolností šest členů AFD v Dolním Sasku, tak jestli to vlk zachytil při jeho brouzdání internetem a zdravím s pozdravem Lubo. To nebylo v Dolním Sasku, to bylo v severním porodní ve Stválsku, ale to je jedno. Eh, tam byly komunální volby a skutečně během volební kampaně zažil, eh, eh, zemřelo šest, později k tomu ještě další dva kandidáti, ty, kteří kandidovali za AFD, bylo okolo toho docela dost řečí, ale já si myslím, že to byl přirozený faktor. Prostě e, náhoda, která se opakuje jednou za deset, e, za, za deset let, možná za třicet, jo, jak říká klasik. Já bych to opravdu tohle e, připočetl přírodě. Stalo se. Tak, zároveň chvilku koukám na hodiny, máme přesně 22.30 a tím pádem aspoň podle času, protože další otázky jsou tady víceméně už na Romana, tak to je napovíd, napovídalo, že čas se naplnil, ale zároveň máme tady jednu tradiční položku, která se jmenuje Pozvánka na zítra. Jmenuje se Pozvánka, já tě jsem za to vděčen, zítra hodina vlka bude, pokud se nestane něco, o čem, o čem dneska s Boriskem nemáme nejmenší tušení, bude a budeme se věnovat dvěma tématům, prioritně vraždě Charlieho Kirka ve Spojených státech, protože je to velký téma, velký americký téma, eh, kde mnozí říkají, že to je první výstřel nový americký občanský války, uvidíme. A druhé téma jsou eh, ruské drony nad Polskem, pokud nám na to vyjde čas. Čili čímto jste srdečně zváni, začínáme jako vždycky ve 20.30 a s Boriskem už se na vás těšíme teď. Taky děkujeme velkou za účast dnešní relace trikolové, protože tohle byly poslední slova. Těšíme se za dva týdny tentokrát tedy už v ryze, naprosto čistě předvolebním aktuálním schonu české eh, verzi eh, relace Trikolora a českým obsahem naplněné a plněné. Uvidíme, jak to bude tedy na tom ústavním soudu, kterým jsme nezačínali. Ale za dnešek tedy děkuji, těším se za dva týdny opět naslyšenou. Nemáš za co, dneska, Dneska to byla především Romanova relace a ještě bude nezávidím to, protože obhajuje něco, co, co posluchači z volné části nepřijmou. Jenomže jinak to bohužel nejde. Takže díky tobě, Romane, vydrž a bojuj, bojuj o své voliče a já si tě velmi vážím za to, že do, této do relace chodíš. No a s posluchači se loučím na 24 hodin. Děkuju a nashledanou. Pěkný večer hezký večer. Tak Romane? Ďakujem. Ja samozrejme eh, ďakujem Polkovi, eh, že bol. Eh, veľmi sa teším, alebo teda na tie ďalšie relácie, lebo samozrejme, česká politika je moja srdcovka a toto už bude tesné, neviem, či e, síce sme v zahraničí, takže moratórium, či u vás je, alebo Na u nás nie. Vlastne, takže fajn. E, budeme to tesne, možno budeme sa aj blamovať, keď budeme odhadovať výsledky, ale ešte viac sa teším potom na to volebné vysielanie, tuším v nedeľu máme to predbežné, takže ja samozrejme budem sledovať všetky veci, aj preferenčné hlasy a Voľby sú vždycky taká veľká slávnosť, takže aj troška poukrajem, lebo už som presítený tou konsolidáciou, tým negativitou, toto je také zaujímavé, takže teším sa na stretnutia s Vlkom a verím, že to bude zaujímavý uh, večer. Ano, já to zopakuju, už jsem to vlastně říkal minule, že pro ty z vás, vážení posluchači, kteří by si chtěli s námi rozebrat české volby aktuálně hned eh, prakticky druhý den poté, a co budeme znát výsledky, tak neděle večer od 20. Eh, hodiny tady na Slobodné vysílači právě ve formátu relace Trikolora budeme české volební výsledky rozebírat, takže je drobná pozvánka pro vás, eh, kteří byste chtěli být s námi i takto vlastně netradičním čase, ale zcela zjevných důvodů. Samozřejmě tady vysílat budeme, tak to je jedna věc, která se stane za dva týdny plus tři dny. A teď samozřejmě, vážení posluchači, zůstává naším hostem Roman Michalko. Některé a další maily tady ještě stále mám, takže dávám vlastně v zásadě teď ještě chvilku času na to, abyste případně své další otázky mohli Romanovi posílat. Adresa je stále stejná, studiozavináč slobodně vysílač.sk nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia. Pochopitelně ještě dáme příležitost případně některému volajícímu 048 0101, pokud se dovolá. Teď tedy pro Romana a zároveň i pro vás si dáme krátkou hudební přestávku z českých hluhů a hájů a pak se vrátíme a dokončíme naši debatu s Romanem na téma slovenské a finanční a rozpočtové konzolidace. Tak pojďme se dát hudební přestávku. devatero horami a devatero řekami Leží krajlí bezny jak z reklamy Tam pravdě pšenka nekvete Člověk zde vyvíjí kuse z prasete, hodiny sametové rubáše, zloději loví zbytky guláše, z plastových talířků kartou ze zlata a přitom poslouchají poupata a tváře se tam nemění, pouze tituly na příjmení a kdo má peníze, vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. Potom řidič skutku tvrdý chleba má, furt on the road a s lumpama učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prosílit? Za co, pane Bože, za co? Nechal z nás se napálit. Za co, pane Bože, za co? Za čtyři roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Omluv mě, že jsem tak smělý. <laughs> Já nebudu Mezi pany panuje věčná neschoda Jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda Aby ochránil voliče občana Před kapitalistickýma zrúdama Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí Případné aferky se pod stůl odklidí Hlavně dodržovat všechny zásady Nejvíce špína kydá za zády Léta už tajím svojí příslušnost, zemi, co vyměnila hrubost za slušnost, bo se mi nelíbí morální předlohy. Čili papalači hrající si na bohy, povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žmanění, lekce arogance a místo polední debaty z prdu kulička, ať skvětá naše zemička. Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid Za co, pane Bože, za co? Nechal z nás se napálit Za co, pane Bože, za co? Za čtyři roky v prdeli Za co, pane Bože, za co? chceš, abychom trpěli. Já jsem hodil na 70 pokoušet, to je pokoušet, no, ale je to Red Bull. Nutno ještě říct k tomu všemu, hledám nohy nešťastí v řešení v extrému. A tak bacha na rudé koalice, vzpomeňme, jaká je po třešních stolice. Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase valí dělníci, tentokrát zpráva poznávacím znamením, Jsou holé hlavy neznalosti jim a ústavy. Přesto všechno, co lid v tom kraji zažívá, probíhaj všechny nepokoje v pajzlu ubyva. A stále věří na rytíře z blaníku, než přijdou zvolil národ vyčkávací taktiku, tak si tu pomalu každý svůj život hníje. Zůd si k tradici ruka ruku je upřímně řečeno, trochu teskno mi je, že nám stačí demo, demokracie. Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid. Za co, pane Bože, za co? Nechal z nás se napálit. Za co, pane Bože, za co? Za čtyři roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Tak snad mě někdo Tak, písnička Tomáše Kluse, součástí dnešní relace Trikolora, že hostem zůstává Roman Michalko, tak to tedy od, dne, od dnešního dne předseda poslaneckého klubu SNS, tak Romane, slyšíme se? Ano, ano, počujeme se. Tak eh, já začnu tím, že eh, když jsme tohle rozebírali úplně na začátku, tak přišli ti i dva maily od posluchačů, kteří ti blahopřejí, takže posluchač, eh, který se podepsal jako Dezolát Michal, dobrý večer panu Michalkovi přeji a funkci poslaneckého klubu. Můj názor je, že by měl jít dál a bojovat o post předsedy SNS. Pokud se tak stane, budu opět SNS volit. A toto nemůžem komentovat. Samozřejmě děkujem za, za podporu a prajnosť. <laughs> bohužiaľ e, väčšinou odpovedám, že naozaj nie je mi k čomu uh, gratulovať. Ja už som to povedal, že nenesie to žiadne nejaké, nedaj Bože, zvýhodnenie alebo nič. Naopak zvyšuje sa počet uh, povinností, ale v poriadku, ja s tým nemám čo a v podstate pre mňa je základ, som tímový hráč. Uh, ak budem uh, schopný pomôcť sns aby získala to 1%, ktoré nám chýba do 5, tak budem veľmi rád. No a uvidíme. Tak e, další mail ti poslala posluchačka Beata. Gratuluji panu Michalkovi k jmenování. Zároveň mám pochybnosti, jestli na koaliční radě dokáže být takový rezantní jako Andrej Danko. Z posledních rokování zahrál velké úsilí v kauze záchrankový tender, schvaluje jeho iniciativu přebírání e, záchranné služby státem. Andrej Danko nemá nadání na komunikaci s médií. Pan Michalko je submisivní. Čas ukáže, každopádně držím palce Beata. No, tam musím povedat jednu věc. E, na koaliční radie chodia E, také tekuté e, zloženia. Keď je tak, e, koaličná rada, ktorá sa týka parlamentu, tak tam chodí šéf poslaneckého klubu. Inak chodia v štandardnom zložení buď Taraba alebo Šimkovičová, čiže nie som stabilným členom koaličnej rady. Samozrejme, že na koaličnú radu chodí vždy predseda a teda vyjednávanie nejakým spôsobom e, presadzovanie strany e, sa týmto nemení. Šéf poslaneckého klubu je tam na to, aby e, informoval potom poslanecký klub o tom, čo sa dohodlo a prípadne dával argumenty, keď chceme niečo presadiť a máme nejaký zásadný problém s nejakým zákonom, tak uh, jednak e, čo si myslia šéfov, členovia klubu a teda argumenty prenášam ďalej. Čiže to nie je tak, že, uh, že Danko je nejakým spôsobom uh, vylúčený alebo že on nebude hrať v rámci SNSK prvého husle na koaličných radách. Čo sa týka mediálnej prezentácie, nemyslím si, že som submisívny. Dneska niekto, kto paralelne pozeral na ťahu, tak si myslím, že som bol teda rozhodne hlboko nesubmisívny čo priznávam a je to vedomé a som rád, že to tak je a mienim to aj v budúcnosti takto robiť. Snažím sa byť vecný a neosobný. Nemám rád ten typ e, politickej komunikácie, kedy sa osobne nadávaža, dehonestuje e, a robí e, moja, moja parketa je čo najlepšie byť pripravený a argumentami už keď teda utlcť svojho oponenta, tak argumentami nie, osobnými útokmi, atakmi ad personám a podobne. Toto si držím a e, nechcem byť ten typ, e, e, ako je možno teraz aj Bartek alebo Blaha, ako niekto hm, sa vidí v takomto type, tak nemôžem to, e, akože mu to splniť, ani to nechcem to splniť, lebo jednoducho ja som sa vybral inou cestou. A nemyslím si, že som nedvo, nedôrazný. Naopak, e, akože aj medzi tvrdými oponentmi mám istý rešpekt. A ja pravdu povediac, e, nechodím s ľuďmi, alebo keď je to nevyhnutné, keď to nie je absolútne nevyhnutné s ľuďmi, ako je Lojzo Hlina, nik, takmer nikto z Oľana, lebo my máme iný typ komunikácie. Ak niekto sa vidí v debatách typu, kto koho viacej uraží, poníži alebo čo, tak e, v poriadku. E, ak si milí politiku alebo ak chce vidieť politiku ako gladiatorský zápas, áno, tam nechcem byť, ale rozhodne si nemyslím, že som submisívny. Myslím, že naopak veľa aj opozičných politikov dosť nerada chodí so mnou, lebo ako pri všetkej úcte k pani Holečkovej alebo kde koho, e, tak e, ako argumentačne sa na mne nechytajú a ja naopak e, rád vidím, že, že, že akože ísť s niekým celkom rád chodím, lebo viem, že to nebude ťažká, ťažký súboj pre mňa. Dobrá, tak pojďme se vrátit eh, k souboji s našimi posluchači v úzovkách, protože otázky tady samozřejmě jsou. Zase vrátím k paní Zuzaně. Eh, Romané, eh, dobrý večer. Lékaři jsou proto v nejvyšším daňovém pásmu, protože dělají nad časy. To tvrdí ti, co neléčí, jenom mudrují. Ale teda mě by zajímalo spíš to, kam tečou peníze ze soukromých pojišťoven, protože státní zdravotní pojišťovna nezazmluvnila základní úkony jako CT, MR a mamograf a tak dál v bratislavských poliklinikách a tak jsem zvonila pojišťovnu na důvěru Všechny vědí, že soukromé pojišťovny rozkrádají zdravotnictví, ale protože majitelé Agilu sponzorují hlas, tak to nikomu nevadí. Soukromé pojišťovny zazmluvnili všechno. S pozdravem Zuzana. Každá, uh, ako tam funguje vyjednávanie. Každá nemocnica si vyjednáva s poisťovňami nejaké limity. Oni sú zazmluvené, ale majú stropy. Uh, a teraz bola napríklad tá jednodňová chirurgia pri nejakej oftalmológii, kde skrátka urobili toľko úkonov, že, že ten limit pre, presiahli. E, akože toto už sú také extrémne jednotlivosti, ja nepoznám kontext, nepoznám riaditeľa tej nemocnice, e, ako si vyjednávali limity, len viem, že však moja mama bola dlhé roky doktorka a viem, že jej dávali poistovné limity, že toľko a toľko e, môžeš e, vyrobiť a toľko a toľko ti preplatíme a potom môžeš robiť ďalej, ale už uh, tie limity sú, sú pase, takže neviem. Uh, my sme veľmi dbali, a keď bol u nás na klube minister Šaško, aby nebolo žiadne zvýhodnovenia. My uh, naozaj nemáme žiadne väzby na Agel, žiadne uh, akože snahy, aby niekto bol zvýhodňovaný a e, chceme nastavenie presných a pre všetkých e, rovnakých e, pravidlá. Ja osobne si myslím, že je krajne nemorálne vyberať si zisk z poisťovny, pokiaľ sú čakacie listy. Ak niekto rok, rok a pol čaká na endoprotézu, alebo ja neviem, sa nedostane, keď to treba na CT, MR, tak nemajú čo si vyťahovať zisk. A ak by všetky veci, ktoré sú teda v tom E, bodovníku e, lekárskych úkonov stihli bez čakačiek a ešte by im vzniklo a boli by aj hradené inovatívne lieky, tak v poriadku, e, ale nič také nikdy nenastalo, čiže ja som jednoznačne za to, aby ústavným zákonom sa veľmi prísne limitoval zisk poisťovní a aby to mohlo byť iba zo správneho fondu. To znamená, keď sa povie, že 4% môže ísť na správny fond, keď 3 uh, eh, reálne využijú na uh, správu uh, eh, poistovne a 1% si dajú zisk, tak to ešte by som vedel predýchať, ale v žiadnom prípade nad túto sumu. Uh, hovorím, ako sa zazmluvňujú jednotlivé poskytovateľia to neviem, akože toto podľa mňa nevie nikto ani z uh, výboru pre zdravotníctvo, to vedia ľudia z poisťovní a vedenie tých nemocníc alebo tých poskytovateľov. A hlavne na akých pravidlách a na základe čoho. Vždycky je to vyjednávací proces medzi poisťovnou a e, zdravotníckým zariadením. Tak další posluchač, konkrétně Marek, napsal následující mail. Dobrý večer do studia. Chci se zeptat, jestli se v rámci konzolidace přijímají také nějaká opatření vůči takzvané šedé ekonomice. Více ekonomů upozorňuje například na různé formy odlivu kapitálu zahraničních firm přes poradenství, odpisy a podobně. Potom by mě zajímalo, jestli se chystají opatření proti tomu, aby budoucí vlády mohly beztrestně a bez odpovědnosti udělat v rozpočtě to, co se stalo. Nakonec si zareagovat na minulé nedělní video pana Michalka. Stěžoval si na zákon ještě od Zajaca ten byl ministrem od roku 2002 a od té doby se jeho reformy nedaly překopat. Samozřejmě Romane, eh, Roman na to neměl dosah, ale byl tam však směr a byl tam i SNS. Na závěr všichni tlačili na to, aby slovensky byly platy jen tak z ruky do úst. Teraz má na to podle mě směr doběhlo a usiluje si vytáhnout zelové krávy tele. Pěkný večer, Marek. Tak nejdřív asi... Tie veci, tie záchranky a podobné, e, to som presne vravel, že Zajac urobil 6 e, e, vysokolukratívnych častí medicíny, to je dialýzy, svazy, MRK, CT a záchranky a treba naozaj, tam sa že tam je až 30% vata, E, primeraný zisk je na úrovni 8, maximálne 10%, v žiadnom prípade je 30. A samozrejme, keď sa bude robiť nový tender alebo nový výber sanitiek, tak sa to má zohľadniť, aby naozaj tam e, nebolo Eldorado pre nejakých e, poskytovateľov a vôbec ja si myslím, že v všetkých e, častiach e, zdravotníctva mal byť e, primeraný zisk naozaj v jednotkách percent, nie v desiatkách. Takže toto je veľká úloha pre, pre ministra zdravotníctva a samozrejme bude obrovský krik a budú obrovské e, tlaky, ale teda pokiaľ to bude robiť, tak sa môže byť istý, že ona sa môže oprieť, až ho podržíme. Tak Chceš jenom to teda dá tu šedou ekonomiku. A šedá ekonomika, a, samozrejme, daňová, danová, volá sa to danová medzera. No, uh, robí to ministerstvo, ministerstvo z, uh, eh, financí, uh, sú nejaké také for, uh, teda systémové veci typu uh, uh, výkaz uh, hm, DPH, uh, danové kontroly, uh, z, daňová medzera sa znižuje, E, to znamená šedá ekonomika klesa, nikdy v žiadnom štáte nie je nulová, ani v škandinávskych krajinách nie. A samozrejme je tam rozdiel, či sme niekde na úrovni balkánskych krajín alebo tak. E, ten trend je taký, že, že sa zúžuje, to znamená šedá ekonomika sa zmenšuje, ale nepôjde to zo dňa na deň. Samozrejme, to je otázka kontroly daňových úradov, otázka Nastavenie aj softverov, aby niečo signalizovali, keď sa nejaké nekalosti berú. Uh, je to trvalá úloha pre každého ministra financí. Nie je to celkom náš rezort, ale myslím si, že keď som čítal nejaké reporty, tak e, miera šedej ekonomiky klesá. Pomaly, ale klesá. A koľko je to v peniazích? Uh, to sa vždycky dá odhadnúť, lebo ty nikdy nevieš, ale tak. v tých nejakých percentách daňová medzera, tuším, niekde bolo na úrovni 23-25% a klesá to. Ako keď to bude pod 20 alebo okolo 14-15, tak je to fajn. Aj, aj tie najlepšie škandinávské krajiny majú niekde nad 7%. No, já se na to ptám, jenom mě tak napadlo, když jsem tady četl ten mail, že vlastně Andrej Babiš má v programu, že bilion, že má Česká republika jako černou ekonomiku a že když to zdaní, tak vlastně ty 100 miliardy se z toho snad, snad vytáhnou. Tak jenom mě to napadlo jenom to no, srovnání. To, to jako, jsou také, to... věci, jako zaprvé, nikdy se neví exaktně podat, kolik je šedá ekonomika, lebo proto je šedá, že to jsou vlastně úniky. My můžeme dát nějaké odhady viac alebo menej kvalifikované, ale predstava, že sa niekedy na 100% vyžmyká, každý zaplatí presne toľko, koľko má, to akože si myslím, že ešte dlho nebude. Tak já jenom to ještě eh, doplnění, které poslal Marek. Ještě chci doplnit, eh, spousta peněz utěká přes výběr mýta. A samozřejmě se zase to o tom nemluví a soukromník má pěkný zisk a my drahé silniční známky, napsal Marek. Víš čo, to je jakože no, mýto u nás, ja náhodou si pamätám, e, mám skúsenosť, sú všade kamery, Uh, raz som nejaký jeden deň som si neuvedomil, ne, nemal som notifikáciu, že už mi expirovala známka, okamžite mi prišla potom poštou pokuta. Takže Uh, ja neviem, ako sa to dá, podľa mňa na každej chvíle sú kamery, keď príde uh, uh, auto, ktoré nemá e, diálničnú známku, tak príde hneď Liebesgriff. Takže ja toto z, z vlastnej skúsenosti viem. Potom som si už dal pozor, že vždy si kúpim elektronickú známku e, a e, skoro si povedal, že si neviem predstaviť, že by niekto mohol len tak e, e zneužívať alebo e, obchádzať e, diálničné mýto. Tak eh, další věc, eh, která souvisí s eh, tvými odpověďmi, romané. Romane, prosím, netárajte. Dluh způsobili politici a ne lidé, tak ať si ho platí. Matovič zničil firmy a nic. Proč? Mně osobně způsobil škodu opatřeními 100 tisíc euro a pro vás pohoda. A věřte mi, že pro mě je i 5 euro nějaký peníz. Nejste nad lidé, jen aby se neopakovala historie a nezopakoval se rok 1948 a 1953. Posluchač Petr je to také akože e, ľahké veci. E, no tak predovšetkým voliči zvolili tých politikov, tak sú sekundárne zodpovední. Ak niekto volil Matoviča, že bude sranda, tak potom nech sa nečuduje, že keď dal mandát takémuto bláznovi, že to takto skončil. Takže nepriamo sú zodpovední aj voliči. Nejaké tie veci, že stále tu počúvam do bezvedomia, a hmotná zodpovednosť politikov a neviem čo všetko, ale pokiaľ budete pročkov a, a nekompetentných Matovičov a demagogických hlupákov, ktorí čiste na destilované nenávisti fungujú, tak sa potom nečudujte, že odbornosť je nič a nenávisť je všetko. Politici robia to, čo vedia a to, čo chcú, e, v zmysle, že niečo sľubovali, nie vždy to splňa ani zďaleka e, na 100%, ale na niekoľko percent určite, 40, 50, 60. Čím je širšia koaličná vláda, tým menej toho programu môžu zistiť, plus sú niektoré veci, viete, ako e, musíte mať, e, asi neexistuje ani, ani, ani keby anieli boli politici, tak každému nevyjdú v ústrety, Uh, politici ale niekedy aj na férovku povedia, my zastupujeme túto časť spoločnosti ktorí majú také a také hodnoty v tej a tej socioekonomickej štruktúre a budeme sa viacej snažiť. Nikdy nevieme všetkým a, a <laughs> je úplne absurdné e, napríklad, že zosobniť. No, tak e, Matovič robil tak neskutočne miliardové škody, že aj keď jeho majetok je v rádove v desiatkách miliónov, bolo by to kvapka v mori, keby mu to aj zosobnili. No, ale tak to už je... Akože toto naozaj nefunguje, to sú už také, skôr by som povedal, pivné reči, ktoré, ktoré nie sú validné. Tak a já teda ještě další věc, která se týká odvodu jako živnostníci. Eh, posluchač Mariana napsal následující mail. Dobrý den, pane Michalko, já se vyjádřím jako živnostník k tomu zvýšení odvodu. Když jsem si to od oka spočítal, vychází mi, že minimálně od, na že vychází mi to, že minimální odvody půjdou z 350 eur asi na 440, to je 90 eur měsíčně. Vzpomínám si na sliby Sasky před volbami 2010, že živnostníci budou platit odvody jenom z toho, co vydělají a první věc, kterou udělali, bylo, že změnili způsob výpočtu minimálních odvodů. Já si nemyslím, že je to správná cesta, protože poznám živnostníky i ve službách, kteří fakturují 2-3 tisíce měsíčně a platí daně řádově v desítkách uh, eur. Co se týká odvodů, tak to ani netuším, jak jim to vychází. Já si nemyslím, že je správná cesta zdvíhat minimální odvody. Spíš by to chtělo nějakou osvětu mezi živnostníky, například nějakou online, onlinečku, kdyby se živnostník viděl, jak mu vychází například důchod při současné výši odvodů a jaký by mu vyšel, pokud by si odvody zvýšil o nějakou sumu. Vím, že eh, třicátníci budou říkat, že je to ještě strašně zadlouho, ale o, těch, o ty se postará PSK. My, co jsme 50+, plus, už uvažujeme trochu jinak. Pán posluchač Marian, tedy, jak jsem říkal. Uh mhm. -huh. A samozřejmě samozrejme, je tam taký, taký menší rozpor, že dobre, zvyším si odvody, ale na druhej strane hovorí, ja si uvedom, mám 50+, plus, že raz sa hádam, dožijem dôchodku a budem chcieť, aby bol aspoň nejaký taký ešte raz zdôrazňujem, že odvody e, nebre štát, odvody si človek od, e, od, odkladá na svoj dôchodok. Teda minimálne tie dôchodkovské a tie zdravotné, tak to je samozrejme nejaká solidarita uh, celospoločenská cesta nie je e, redukovať e, e, odvody, lebo ja, ako som vravel, tak samozrejme alebo takto inak poviem ešte. Pamätám si na nejaké debaty, ktoré tí ultralibertariani povedali, že dobre, tak viete čo, treba odpaliť, treba urobiť dobrovoľné odvody s tým, že kto si nebude platiť, tak bude plne si vedomý, že nikdy e, nepôjde do dôchodku a že buď si náš a bude žiť z nejakých úspor, alebo sa o neho rodina postará, alebo deti a a že tak. A v tejto debate bolo, že sme civilizovaný štát a jednoducho z definícia, z princípu nemôžeme pripustiť, aby jednoducho niekto v nejakom veku, keď už nedokáže pracovať, nemal žiaden príjem. Jednoducho je to pre niekoho etatizmus alebo ja neviem čo, ale jednoducho tak to je. Donedávna boli ešte do Obamacare zdravotnícke odvody alebo e, zdravotné poistenie v Spojených štátoch e, dobrovoľné. Za Obamacare sa stalo povinné pod nejakou sankciou a, a v podstate e, myslím si, že viac menej sú ľudia, z americké zdravotníctvo je katastrofa, ale, e, ale, ale za Obamu sa aj Spojené štáty začali stavať akou takou civilizovanou krajinou, pretože to je jednoducho štandard. Hej? No a uh, teraz ide o tú výšku. Ja, ja v podstate môžem vás opakovať to, čo som hovoril a čo mi teda e, vlk plne odobril. Uh, podnikať je ľudské právo, ale nie je ľudské právo, ak mi podnikanie nejde, aby štát mi to dofinancoval nejakým spôsobom a urobil všetko preto, aby som mohol podnikať, aj keď mi nejde, aj keď aby mi, ja neviem, dotoval odvody alebo, alebo jednoducho zabezpečil mi zdravotné a sociálne poistenie, ak si na ňo neplatím. To je jednoducho ľahká, ľahká záležitosť. Ja som za to, aby uh, bol minimálne, ja dokonca takto, keby bolo na mne, tak si poviem, aké sú minimálne odvody a to je minimálne v výške najnižšej, e, najnižšieho dôchodku a keď chceš byť živnostník, musíš si minimálne túto sumu odkladať, aby si mal garantované, že keď skončí, keď sa dožiješ dôchodkového veku, budeš mať garantovaný taký a taký dôchodok. A potom by som dal dobrovoľné, ale keď chceš mať priemerný dôchodok, tak si odkladaj toľko. A to by bolo úplne ideálne. A ja mám spodnú hranicu e, teda prikázanú, že toľko musíš dať a toľko môžeš dať. A samozrejme, čo dáš si, dáš do odvodov a zniž si, zniži si dane. Dane pre e, živnostníkov sú extrémne malé. Ja si pamätám, keď som bol, tak som mal nejakých možno 400-500 eur, čiže 40-35 eur mesačne, čiže nič. Hej, za rok teda myslím. To znamená, že daňovo sú extrémne e, v podstate zvýhodnení. A áno, chápem jednu vec a to možno, že dám za pravdu. Najviac to dopadne na tých živnostníkov, ktorí sú v TPP, majú trvalý pracovný pomer a potom si privyrábajú. A keď dosiahnu príjem nad 9000 ročne, čo je nejakých 700 e, mesačne, 740-750, tak musia platiť že odvody aspoň z toho najväčšie, najnižšieho vymeriaceho základu. Im sa to síce nakumuluje, ale samozrejme tie obvody, odvody zdravotné platia keby dvakrát a podobne a je to pre nich demotivačné. Tam by som možno videl riešenie, že by v zdovej účtarni, kde je TPP, trvalý pracovný pomer, priznali tie príjmy a že by mu účtovníci e, navyšili jeho príjmy adekvátne navýšili preddavky na dane, zúčtovali to, aby že by možno dvakrát neplatil e, odvody do zdravotného poistenia, alebo skrátka, že by mu to iba adekvátne narastlo. To si viem predstaviť, aby to bolo výhodnejšie. A to je samozrejme vec ministra financí, ministra práce, sociálnych vecí. Možno, že toto treba riešiť, ale to, aby akože nie je cesta do nekonečná držať extrémne nízke odvody. Jednoducho odvod je investícia. A e, áno, nie všetci ľudia sú dostatočne prezieraví, aby v 30 na to mysleli a ak si myslia, že PSK ich porieši, PSK ich neporieši. A 50 by si už mali hlboko uvedomovať, že dožijú sa tých 64 rokov alebo 65 alebo kedy a potom budú mať 340 eurový dôchodok a to naozaj nebude pekný život s takýmto, s takýmto príjmom. Tak zbývají nám rádově tři maily od posluchačů, tak já je vezmu, protože ten první vlastně není ani otázka, ale spíš takový uh, poznatek, nebo spíš komentář od posluchači, nebo posluchače, Saši, uvidíme. Každopádně, pokud byste pře na, propustili na železnici 40% úředníků, nic by se na chodu železnice nezměnilo uh, s podotkem, že úředníků, nikoliv robotníků. To napsal Saša, nebo napsala no, no tak, Saša. Uh ak je to naozaj tak, že je to veľká výzva pre manažment, Uh, neviem, aké je obslužnosť, či máme viac alebo menej, uh, uh, teda, tak by som povedal, žiaden manažér uh, nemá prečo držať uh, nadstavy. Uh, jednoducho, každý asi chce radšej mať menej dobre platených ľudí ako viac menej platených. Či je to 40%, to sú také od stola. Ja nebudem to validovať, lebo nie som v tej branži, nie som riaditeľ železníc. Neviem povedať, či sa ten blíži. Vždycky nejaké rezervy sú, ale 40% je podľa mňa strašne veľa. A teraz neviem, či tých, koľko je tam zase tých e, úradníkov a čo je úradník, či aj výpravca je úradník, alebo kto je vlastne. Takže v pohode e, sú na to zodpovední ľudia dostali e, pokyn, aby konsolidovali. E, každý rezort musí zredukovať počet úradníkov. Tak druhý mail poslal posluchať Čipo. Minulý rok se zdanili obchodování v kryptoměnách na 40%, očekávaný výnos měl být 50 milionů, zkuste to udělat jinak a naopak zdaníte to jenom 5%, pokud se to dobře zapromuje, v kryptokomunitě bude na Slovensku, v kryptokomunitě budou na Slovensku danit všichni velcí obchodníci. Posluchač Čipo. To nevím, jestli se naplnilo, stejně tak jako no, no podobně, no, no. nevím, jestli se tyhle předpoklady naplnily u, u transakční daně, spíš ne. No, a... No, tam, tam je méně, zo 700 milionů, bude nějakých 540, takže mm, a tam bude nějaké dost dosť veľa výnimiek, čiže tam bylo nějaké skreslenie. Jedné, čo môžem povedať, že, že môžem sa spýtať ministra financí a môžem mu e, tento mail predať a dať návrh, nech eh, na svojim analytickému oddeleniu, či by to nebolo naozaj výnosy vyššie, keby sa to znížilo menej a nikto by sa nevyhýbal plateniu. Je to e, slovo dobytky, je to e, konštruktívny návrh. Môžem to dať, ale samozrejme iniciativa musí ísť od neho. Tak a poslední mail dnešní relace bude spíše reakcie, zase se vrátíme do zdravotnictví. Jeho autorkou je posluchačka Treza a, a píše vlastně tak trochu a zcela určitě i jiné posluchače jménem Zuzana. A následující mail. Dobrý večer, chtěla by sem opravit paní, co se týká zazmluvení sonografie prsníků a mamografie. Omezení jsou údajně na základě nejnovějších standardů. Sonografie prsníků jsou vraj nepřikázané. Proto pokud nie je pacientka ve sledování onkologa, nemá toto vyšetření zaplacené. Mamografie je omezená v, ve dvojletých intervalech pro ženy ve věku 45 až 75 let. Tento systém při nárosti eh, onkologických ochorení prsníka je chorý. 76-letá žena přijde se eh, znisaným eh, prsníkem, protože nikdo ji není ochoten poslat na mamografii, anebo aspoň ultrazvuk, pokud si to sama nezaplatí. Je to výrazně zpátočnický krok, který nás ve finále bude stát oveľa víc než preventivní vyšetření toto asi pan Michalko nevyřeší, jen paní, aby věděla, že dôvera není zázraka, ani ona neplatí sano prsníka, pokud nemá pacientka onkologickou diagnózu už potvrzenou. A teď jí uhradí i Všeobecka. Pěkný večer, Tereza. No, tak to vlastne spresnila uh, eh, posluchačka to, čo ja som teda nevedel, lebo však eh, nemám, nie som lekár uh, ani nechodím v tomto, čiže je to tak. No a uh, teraz som niekde ale zaregistroval, že sa niekedy hovorí, že tých mamografií je príliš veľa a že teda ich treba indikovať a v menšom časovom horizonte, teda nie každé dva roky, ale neviem, každých 5 rokov a vyšetrenie. Sú nejaké štandardy, ja si myslím, že rozumná miera e, prevencie vždy znamená úsporu, čiže nech naozaj odborníci povedia, kedy to treba, aby ten screening bol efektívny a vždycky radšej predísť alebo chytiť e, nemoc v ranom štádiu, ako liečiť v pokročnom štádiu. Tam nie je do čom. To je, to je základná axioma. Tak Romane, tohle bylo poslední mail od posluchačů k dnešní ryze slovenské e, relace a slovenskému tématu, které hýbe doslova vším, jak jsem říkal v úvodu. Tak e, děkuji za odpovědi, za účast dnešní relaci. A ďakujem za to, ako vždy si sa perfektne pripravil. Ďakujem ešte raz uh, Vlkovi za to, že bol dobrý parťák, Borisovi za technickú podporu. Uh, poslucháčom za možno, a nie, že také tvrdé, myslím, že korektné otázky. Dneska naozaj neboli žiadne osobné útoky, taký až na zopár nejakých takých, ale akože kiež by boli vždycky takýto, ja sa, som pripravený čeliť. E, ak nie sú osobné útoky, ja to úplne v pohode beriem. No a tiež to takto bude aj v budúcnosti a ja sa vlastne teším na tie ďalšie relácie, lebo tak troška to bude, pokiaľ nebude niečo vynimočné, eh, pohľad eh, za Moravu a eh, hovorím, eh, voľby sú vždycky eh, politickým sviatkom, tak e, a sviatky mám rád, takže to bude zaujímavé. E, ani nie tak o 14 dní, ako potom o tých 16 alebo 17 dní, lebo tam už to pôjdeme do hĺbky a ja si znova sa ponorím do českej politike. Ja som stále, akože ju sledujem, ale voľby sú voľby, jednoducho sa raz za 4 roky a, a e, to bude celkom zaujímavá debata, verím. Taky věříme, takže ještě jednou Romane děkuju a samozřejmě děkuju Borískovi do kotelny, protože dnes eh, všechno fungovalo technicky tak, jak mělo a v neposlední řadě vážení posluchači děkuju samozřejmě i vám za to obrovské množství mailů, které eh, jste dnes k eh, nám poslali. Zároveň samozřejmě jste i volali na telefonické otázky a mohli se se i obou hostů, za což také děkuju. A věřím, že ačkoliv tedy příště skutečně téma bude ryze česká a ryze předvolební, takže i v tomto případě nám zachováte svoji přízeň a budete s námi tady opět v relaci Trikolora, budete se našich hostů ptát tak, jako se ptáte a oni vám stejně tak, jako vždycky budou i odpovídat. Bude tady u toho Intibo a věřím, že tady u toho budete i vy. Pro dnešní relaci ovšem je to vše. Přeji vám příjemný zbytek večera, dobrou noc a za dva týdny opět naslyšenou.